Grazie Mr. Speaker. Fismi bħala Ministru tal-Intern u Affarijiet Parlamentari qiegħed fuq mejda tal-Kamra formazzjoni bi tweġiba għal mistoqsijiet mistoqsija parlamentari numru 34597 fisem il-Prim Ministru qiegħed fuq mejda tal-Kamra formazzjoni bi tweġiba għal mistoqsija parlamentari numru 18497 24513 Grazzi ngħaddu sa sqarijiet ministerjali. Mozzjonijiet, ordni ta' ġurnata, nitlob iskrivan tal-Kamra biex jekk jogħġbu jaqra l-ordni ta' ġurnata. Mozzjoni tal-Onor Falzon u l-Onor Herrera dwar riformi fl-oqsma tal-ġustizzja u l-intern kontinwazzjoni. Abbosta liġi dwar reati kontra l-ambjent, tieni qari kontinwazzjoni. Abbosta liġi li jemenda l-att dwar l-ugwaljanza l-irġiel u n-nisa, tieni qari. Abbosta liġi li jemenda l-att dwar l-Unjoni Ewropea, tieni qari kontinwazzjoni. Abbosta liġi dwar il-protezzjoni ta' min jiżvela informazzjoni tkun protetta, tieni qari. Abbosta liġi biex jemenda l-att dwar il-periti, tieni qari. Abbosta liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili, emenda numru 2, tieni qari, kontinwazzjoni. Abbozz ta' liġi li jemenda l-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda diversi liġijiet li jirrigwardaw materji kriminali, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-Att dwar il-Patrimonju Kulturali, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda diversi liġijiet li għandhom x'jaqsmu mal-klassifikazzjoni tal-films u l-palk, Tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili, Emenda Numru 3. Tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-Att dwar l-Edukazzjoni, Kumitat. Abbozz ta' liġi dwar il-proċedimenti kollettivi, Tielet qari. L-ewwel materja fuq l-aġenda hija l-kontinwazzjoni fuq il-mozzjoni mressqa onorevoli Michael Falzon fis-seduta 477 ta' 23 ta' Mejju 2012. Aktar rimarki l-onorevoli Karm Missub Bonici. Nifhem li dan huwa skont il-ftehim li tlaħaq fil-Kumitat tal-Kamra, l-Onorevoli Carmsub Bonnici għandu m'għandux limitu ta' ħin kemm jitkellem. L-Onorevoli Carmsub Bonnici. Grazzi, Mr. Speaker. Ringrazzjak ta' din fakultà li nitkellem li ngħatajt eh, f'dan dibattitu li b'serenità nipprova nindirizza suġġetti varji li jitqajmu mill-oppożizzjoni fil-mozzjoni tagħhom. Ovvjament eh, dak kien dibattitu pjuttost twil, dibattitu ta' disa' seduti u dibattitu li fih tqajmu diversi punti varji uħud marbutin mal-mozzjoni oħrajn mhumiex, però naħseb illi servew speċjalment għalija li jiena għandi għal qalbi da' suġġett u impenjajt ruħi ħafna fih f'dawn l-erba' snin li jservuni biex nirrifletti fuq dak kollu li sar fl-erba' snin ta' qabel u dak kollu li jista' jsir iktar 'il quddiem. Ovvjament il-parti tal-intern hija dejjem l-iktar impenjattiva. Hija l-iktar waħda diffiċli fid-dikasteri u fil-ministeri li wieħed ikollu f'idejh u ovvjament meta tgħaqqad magħha l-intern wieħed jifhem dejjem iktar kemm huwa kemm huwa diffiċli u kkomplikat. Iktar u iktar din is-sena, Mr. Mr. Speaker, Eh, fej, ovvjament, eh, para l-sfidi li qed naraw eh, ġejjin qudiemna, ovvjament dawn jitolbu, jitolbu ferm u ferm iktar impenn, però ngħid u m'għandi ebda diffikultà fuq da li ħadd pjaċir nisma' id-diversi diskorsi li saru miż-żewġ naħat tal-Kamra u ħadd nota ta' dak kollu li jingħad u Wiċċi minn quddiem ngħid illi mhux se rnexxieli nwieġeb fuq kull punt, però żgur illi fil-ħidma tiegħi nittama li nkun nista' nindirizzhom bil-mod illi jixirqilhom. Jiena wkoll rajt, Mister Speaker, illi Iċ-ċirkostanzi li wasslu għal dan id-dibattitu kienu ċirkostanzi mill-iktar mill-iktar strambi u li qegħduni f'pożizzjoni mill-iktar mill-iktar antipatka. Il-punt li tqajjem mill-Onorevoli Alfred Sant ilbieraħ Huwa minnu li jiena ġejt f'ċirkostanza diffiċli li bħala Kap tal-Kamra li jkolli dawn il-mozzjonijiet quddiemi ikolli diffikultà dwarhom. Min-naħa l-waħda rrid insegwi l-aġenda tal-Parlament, min-naħa l-oħra ovvjament il-pożizzjoni tiegħi fil-pubbliku li tidher illi jiena għandi xi diffikultà biex inkun nista' niddiskuti dan is-suġġett partikolari. U għalhekk ħadt pjaċir li fil-dibattitu tal-Kumitat tal-Kamra meta ddeċidejna li tiġi ffissata l-ġurnata għal dan id-dibattitu ġie l-Onorevol Tonio Borg li serva fil-House Business Committee għal ħafna żmien U u hemmhekk kien hemm qbil mill-ewwel, nassigura lil kulħadd li ma ddejjaqt xejn b'dak il-qbil ta' żewġ naħat tal-Kamra, jiena fl-aħħar mill-aħħar nibqa' dejjem serv tal-poplu, serv ta' din il-Kamra li ġejt elett fiha, ukoll serv tal tal-kariga li ngħatajt mill-Onorevoli Prim Ministru. Rajt ukoll matul id-dibattitu li dil-pożizzjoni qajmet ukoll ħafna kritika u frankament, Mister Speaker, nassigura li jiena dil-pożizzjoni ta', ta Kap tal-Kamra mhix xi waħda minn dawk li nista' nista' ngħid li nista' nkompli mmexxi b'ċertu ċertu serenità. U allura żgur mhux forsi tul dan id-dibattitu ħa nittratta s-suġġetti varji li tqajmu min-naħa l-oħra u niddefendi ruħi, però xtaqt xtaqt nibda billi ngħid illi nitlob lill-Prim Ministru jikkonsidra illi illi ma nibqax iktar Kap tal-Kamra u nibqa' ffukat u kkonċentrat fuq ix-xogħol li jiena għandi bħala bħala Ministru tal-Ġustizzja u tal-Intern, tal-Immigrazzjoni u tal-Kunsilli Lokali. Jiena jekk hawn xi ħadd fil-Kamra li jaħseb li jiena xtaqt inżomm lura xi punti li hu qajjem għad-dibattitu nassigurah li ma kelli ebda intenzjoni f'dan ir-rigward. Dan is-suġġett huwa suġġett li dejjem jitlob dibattitu u attenzjoni huwa parti mill-qafas fundamentali tal-Istat u allura u allura huwa importanti dejjem illi jkun hemm kemm jista' jkun persuni li jikkontribwixxu jikkontribwixxu eh, u li jagħtu jagħtu l qudiem jagħtu l qudiem l-ideat u l-suġġerimenti tagħhom. Nassigura lil kulħadd illi kemm ili jiena Ministru hawnhekk u rrid ngħid illi għalkemm kelli dawn id-disa' seduti li fihom iddiskutejna fit-tul però dan mhux suġġett illi ma tqajjimx diversi drabi u anzi jiena kont wieħed minn dawk li ressaqt diversi abbozzi ta' liġi hawnhekk ċerti drabi voluminużi u ċerti drabi inqas voluminużi apposta proprju apposta biex inkun nista' Inġib is-suġġett għad-dibattitu għax meta ġġibu għad-dibattitu tinduna dak li inti għandek nieqes fl-afferijiet illi inti ma tkunx qed tara jew illi ħaddieħor ma jkunx qed jurik jew inkella il-viżjoni differenti li wieħed jista' jieħu għall-affarijiet. Però Illum għandna din il-mozzjoni, Mister Speaker, quddiemna u allura inħoss li b'serenità għandi nersaq biex, biex nibda niddiskuti dak li hawn f'din, f'din il-mozzjoni. L-ewwel punt li, li xtaqt umilment nagħmel, Mister Speaker, nagħmlu l-ikbar umiltà hawnhekk quddiem il-Kamra hija illi nixtieq nifhem jiena, nixtieq nifhem sewwa ir-raġunijiet, il-bniedem tar-raġuni, U xtaqt nifhem għaliex għaliex eh, l-oppożizzjoni resqed din il-mozzjoni. U nkun onest, Mr. Speaker, meta meta bdejt nisma l-Onorevoli Michael Falzon u l-Onorevoli Jose Herrera, rajt li t-nej li huma telqu minn Il-pressjoni tiegħi telqu minn pożizzjoni pjuttost apoloġetika. Fil-fatt, qishom it-tnejn li huma ħassew il-bżonn li jiddefendu ruħhom fuq żewġ punti. L-ewwel, illi huma bdew dan l-attakk wara illi jiena irkuprajt mill-marda li jiena kelli, u t-tieni, illi din il-mozzjoni mhix qed issir b'opportuniżmu politiku. Ngħid dan għax jiena stess irrid nifhem, irrid nifhem għala żewġ persuni li ħdimt tajjeb magħhom tul dawn l-aħħar erba' snin, li magħhom ikkunsultajt repetutament f'ħafna ċirkostanzi, ġrejt warajhom biex jiġu għandi l-uffiċċju biex inkun nista' niddiskuti magħhom u kelli wkoll okkażjonijiet fejn kelli nħassar numru ta' appuntamenti għax għal xi raġunijiet jew oħra huma ma setgħux jattendu. Imma ma nistax nifhem kif dawn il-persuni li jiena konsultajt diversi drabi, li diskutejt magħhom varji drabi u li qatt sa fejn naf jien ma attakkajt b'xi mod personali jew b'xi mod żleali u li terġa' fil-maġġoranza tal le qed ngħid għall-Oppożizzjoni. M'hemmx interruzzjonijiet hekk jogħġobkom. Ma attakkajx b'xi Kompli, Ministru, m'hemmx interruzzjonijiet, mhux ħan ippermetti l-ebda interruzzjonijiet. Le, ħadd tkun ċara, Mr. Speaker, qed ngħid mod ċar għall-Onorevoli Michael Falzon u għall-Onorevoli Jose Herrera. Fil-maġġoranza tal-proposti u l-liġijiet li ressaqt hawn kien hawn qbil. Ġifieri iż-żewġ kelliema tal-Oppożizzjoni qablu ma' dak kollu li jien għamilt. Ġifieri anzi għadhom jidnu f'widnejja diversi drabi illi fihom Sija l-Onorevoli Michael Falzon, kif ukoll l-Onorevoli Jose Herrera, eh, faħru dak li kont qed qiegħed nagħmel u anzi mhux faħruh biex sempliċement jinċensawni imma faħruh u ġabu ir-raġunijiet il għala il għala eh, qegħdin jaqblu magħhom. Però jiena onestament nixtieq nifhem kif kif Bħala bniedem tar-raġuni kif f'daqqa waħda mil-lejl għan-nhar sibt f'daqqa waħda attakk attakk daqshekk daqshekk qawwi fil-konfront tiegħi. Skantajt u qed nitkellem għax l-ewwel kif kif għedt irrid nifhem u t-tieni għax inħoss li jekk kemm-il darba ma nqajjimx dan is-suġġett se jkun hemm każijiet oħrajn wara tiegħi li sinċerament nawgura li ma jkunx hemm. Nawgura li ħadd ma jgħaddi minn dak li għaddejt jien. U, u ħa ngħid liema mument partikolari għax jiena l-kritika qatt ma dejqitni u anzi nemmen dejjem li l-kritika tgħin biex dak li tkun qed tagħmel tista' tipperfezzjonah, tista' tmexxih iktar 'il quddiem u anzi, anzi kelli diversi nies li kellhom opinjonijiet varji li bqajt kwalunkwe ħaġa li jgħidu nikkonsidraha. Però Għaddejt minn dal-proċess inġust u mill-qalb nerġa' nawgura li ħadd ma jgħaddi minnu għax kienet stramba ħafna kif dawn iż-żewġ persuni li kont u nittama li nibqa' nikkonsidra bħala persuni li huma ħbieb almenu, almenu mhux għedewwa, li proprju waqt li kont qiegħed nistenna li ngħaddi minn operazzjoni medika mill-iktar serja u gravi, insibli lil nifsi f'attakk pubbliku mill-iktar serju u gravi. Ma stajtx, u għadni sal-lum ma nistax nifhem għala, fit-30 ta' Awwissu, għaxar xhur ilu mil-lum, preċiż għaxar xhur ilu mil-lum, insib filgħaxija rapport mogħti importanza kbira mill-Partit Laburista illi jien se niġi mneħħi mill-kariga propju għax marid u ma niflaħx. Sa il-Partit Laburista kien jaf li jiena kont rikoverat l-isptar u kont rikoverat l-isptar mhux b'kapriċċ. Ġew numru ta' membri u esponenti tal-Partit Laburista jarawni l-isptar, nirringrazzjom, mhux se noqgħod insemmihom, u kienu jafu li l-preżenza tiegħi hemm ma kinitx waħda kapriċċuża. Kelli l-bżonn u kont qiegħed nikkumbatti għal saħħti u kont qiegħed ukoll nikkumbatti għal ħajti. Imma ma stajtx nifhem kif. L-ewwel toħroġ stqarrija b'dal mod u nkun onest, nkun onest u qed nitkellem mhux biex nipprova nħammar wiċċ xi ħadd, mhux biex nipprova ngħid ngħajjat għall-iskandlu, imma sempliċement biex nagħmel il-punt illi fil-politika ma għandux ikun, almenu ma għandux ikun illi, illi f'dal-mument partikolari, illi bniedem ikun l-iktar vulnerabbli illi toħroġ stqarrija bħal di. U, u, u nammetti magħkom illi għall-ewwel l-istqarrija ma tantx tajt kasa, però l-għada bdiet tikonni u bdiet tikonni għax bdejt ngħid M'għandix xi ħaġa jiena li ma qalulix biha, m'għandix xi ħaġa li jiena li jiena ħadd ma qalli biha u jafu l-Partit Laburista għax ovvjament f'dal-pajjiż kollox huwa huwa xi ftit xi ftit miftuħ. Imma anki dik dik dik b'xi mod is-Sorvolajta sarritni ngħid li t-30 ta' Awwissu meta ħarġet din l-istqarrija kienet biss jumej 'il bogħod mill-operazzjoni tiegħi. Jien kont ili l-isptar ġimgħat hemmhekk nieħu l-kura nistenna biex nagħmel din l-operazzjoni mill-infezzjoni kbira li jiena kelli. Fit-3 ta' Settembru għamilt l-operazzjoni li jiena għaddejt għaddejt għaddejt minnha. Però mbagħad iktar u iktar ma stajtx nifhem jiena kif Avolja kienet diġà żleali li inti toħroġ din it-tip ta' stqarrija u mbagħad l-għada stess terġa' ssir konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-faċilità korrettiva ta' ta' ta' Kordin, x'għidulu, immexxija mill mill-kelliem ewlieni tal tal-Partit Laburista fuq is-sikurtà, fejn terġa' fejn terġa' tagħmel tagħmel tagħmel ċertu stqarrija pubblika hemmhekk fuq kemm l-affarijiet huma ħżiena u tal-affarijiet kollha. Meta kien evidenti, kien evidentissimu illi jiena li jiena ma kontx qiegħed pożizzjoni illi b'xi mod b'xi mod eh, inwieġeb. Ma nafx, onestament, nixtieq nifhem u naħseb u nitlob u nitlob jekk huwa possibbli, jekk mhux possibbli ma jkun ġara xejn. Ġifieri mhux se nżomm għal ħadd, ma nżommx għal ħadd, Qatt ma żammejt għal ħadd u anzi nikkumbatti dejjem biex qatt ma nżomm kontra ħadd. Però xi forma ta', ta mhux ħa nitlob apoloġija ta' dik hija sorpassata, mhux se nitlob xi ittra eh, fuq għadi, però almenu ħassejt il-bżonn, ħassejt il-bżonn li nibda d-diskors tiegħi mhux biex inġib is-simpatija, imma għal raġuni waħda biss, biex nassigura, nassigura li qatt qatt ma ssir di fil-konfront ta' xi ħadd minna hawnhekk jew xi ħadd li qiegħed fil-ħajja pubblika li jsib li jsib lilu nnifsu li li jsib lilu nnifsu f'dak kollu illi jiena sibt lili nnifsi. Ngħid dan b'rispett lejn is-sewwa u ma rrid deni lil ħadd u nittama li kemm indum hawn ma nagħmel kif qatt m'għamilt ħsara lil ħadd. Naħseb illi dan l-Oppożizzjoni tista' tgħidu, li jiena dejjem provajt inkun kostruttiv, pożittiv u anke jekk ġejt attakkat hawn diversi drabi kif jiġi attakkat kulħadd u jiġi kkritikat kulħadd m'għandi ebda diffikultà, però nibqa' nibqa' naħdem biex ma nagħmel ħsara lil ħadd. Irrid ngħid U nagħlaq dal-kapitlu kompletament u nittama li issa li qed huwa ssiġillat darba għal dejjem, anzi, neżentak milli jkollok bżonn tagħti spjegazzjoni, Onorevoli Michael Falzon fuqha. Irrid ngħid, dis-sena l-oħra jien kont fl-iktar mument diffiċli proprju għax waqt li kellna l-kriżi tal-gwerra ċivili fil-Libja għaddejna għaddejja, żammejt il-ministeru għaddej b'impenn kontinwu u fl-istess waqt kont impenjat direttament f'dak li kien li dik il-kriżi ġiebet. Għamilt ħafna xogħol, tlift ħafna ħin ta' mistrieħ, ittraskurajt ħajti u saħħti u ġejt f'li ġejt propju minħabba f'dak is-sagrifiċċju. Għamilt dan is-sagrifiċċju mill-qalb għal pajjiżi mingħajr ebda rimors ta' xejn u ħassejt, ħassejt illi kienet okkażjoni unika li indipendentement mill-istat li jiena nista' ninsab fih, irrid nagħti ħilti. Għalhekk, għalhekk, Mister Speaker, Sibt lili nnifsi f'dil-pożizzjoni mill-iktar mill-iktar diffiċli. Din ma kinitx l-unika sena li fiha tajt il-ħidma tiegħi, għax irrid ngħid li f'dawn is-snin ħdimt u mexxejt id-dikasterji li kelli taħti sabiex jiġu introdotti numri ta' riformi u miżuri ġodda li jgħinu u jagħmlu l-ħajja tal-bnedmin f'dawn il-gżejjer tagħna aħjar milli hi jew milli kienet. Żammejt li s-soċjetà trid tiġi protetta kontra l-illegalità u l-kriminalità. Il-prijorità tiegħi kienet dejjem li l-vittma tar-reat, il-protezzjoni ta' dawk li huma l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà, b'mod dirett u partikolari t-tfal, jingħataw il-mertu li ħaqqhom. Biss qatt ma ħadt xi linja żbaljata, qatt ma ħadt il-linja illi nikkonsidra l-bnedmin bħala oġġetti. U dan f'kull livell, fil-livell tal-immigrazzjoni, fil-livell anki tal-persuni illi jispiċċaw ġol-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, Ma ħassejtx li għandi nieħu l-linja żbaljata li dawn ibagħtuhom ġo ċella, insakkruhom hemmhekk u narmu ċ-ċavetta. Imma ħassejt li għandi ndaħħal mekkaniżmi li jgħinu sabiex min ixellef difru mal-liġi jkun jista' jirriforma ruħu u jidħol lura jagħmel parti mis-soċjetà bħala ċittadin li qed jaħdem biex ikun onest. Xogħol kull Ministru tal-Ġustizzja u tal-Intern f'din id-direzzjoni fl-opinjoni għandha tkun. Min jaħseb li l-Ministeru tal-Intern għandu jkun xi persuna żbilanċjata favur il-prosekuzzjoni jew dak tal-ġustizzja żbilanċjat favur il-kontra għandu, fl-opinjoni tiegħi, mhux bilanċ tajjeb. Kull Ministru fil-Gvern, u b'mod partikolari dawk tal-Intern u tal-Ġustizzja, it-tnejn għandhom fuqhom il-piż li jaraw illi il-liġi tiġi rispettata, illi l-ġustizzja tiġi amministrata tajjeb u li fil-pajjiż ikun hemm il-paċi, l-ordni pubbliku sabiex tiżdied il-ġid soċjali u ekonomiku. Jekk il-liġi ma tiġix imsaħħa, jekk il-liġi ma tiġix obduta minn kulħadd, allura jkun hemm l-anarkija. U l-anarkija aħna ma nistgħux naqblu magħha b'ebda mod. Però qabel nidħol fil-fond tad-dibattitu, xtaqt umilment infakkar għal dawk li forsi insew li f'dawn il-ftit snin li ilna f'dan is-settur għamilna numru ta' tibdiliet importanti. bħas-segwenti, l-introduzzjoni ta' proċedura tal-itteruffiċjali eżekuttiva, l-introduzzjoni tal-qorti tal-familja, l-issudar taċ-ċentru tal-arbitraġġ, l-introduzzjoni taċ-ċentru tal-medjazzjoni, ir-riforma mill-qiegħ tal-proċeduri tal-mandati eżekuttivi u kawtelatorji, l-introduzzjoni tat-Tribunal Uniku ta' Reviżjoni Amministrattiva, l-Att dwar Ġustizzja Riparatriċi, ir-reġistru għall-protezzjoni tal-minuri, l-introduzzjoni tal-liġi fuq l-assigurazzjoni fuq il-ħajja, l-introduzzjoni tal-liġi fuq il-persuna ġuridika, il-fondazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet, l-emendi li daħħalna biex inħarsu aħjar l-identità tal-ulied f'kawżi ta' denegata paternità, jiġifieri biex jiġi stabbilit min hu l-missier bijoloġiku tal-wild b'mod iktar malajr, Il-liġi li biha neħħejna l-proċedura l-antika ta' kif tippreżenta kawża fil-qorti minn ċitazzjoni morna għal rikors ġuramentat. L-emendi għall-Kodiċi Kriminali li fihom ħarraxna l-pieni kontra min iwettaq reati marbuta mar-razzismu. L-emendi għall-Kodiċi Kriminali li fihom daħħalna artikli u pieni ġodda kontra l-abbuż tat-tfal minn atti ta' pornografija u s-soleċitar fuq l-internet. Daħħalna emendi ġodda li permezz tagħhom issudajna aħjar l-istitut tal-probation. L-emendi li bihom żidna l-ġurisdizzjoni marittima u kif taqbad u tbigħ vapur skont l-iżvilupp legali modern. Daħħalna numru sew ta' emendi biex nissudaw aktar is-sigurtà fil-kamp tal-piroteknika. Dawn, Mister Speaker, flimkien ma' passi oħra, mexxewna 'l quddiem sabiex nistabbilixxu qafas ta' liġijiet ġodda f'pajjiżna, riformi diretti u verament progressivi li biddlu l-affarijiet. Dan apparti mill-ħidma kostanti u diffiċli ħafna marbuta mas-settur tal-immigrazzjoni irregolari fejn f'dan id-dibattitu rajt mhux tant qawwa, qawwa kbira, kważi, kważi ftit. Settur xejn faċli fejn fih xenarju jinbidel jum wara l-ieħor, mingħajr preavviż ta' xejn. Kull Ministru tal-Intern, kull Ministru tal-Immigrazzjoni jaf illi ma' kull ġurnata, skont ir-riħ, skont il-baħar, skont iċ-ċirkostanzi ġoċ-ċentri, skont kwalunkwe ħaġa oħra li tkun għaddejja fl-Unjoni Ewropea, irid ikun il-ħin kollu on the alert. Dan ukoll apparti, qed ngħidu, minn numru ta' bozzi ta' liġi li huma wkoll li huma wkoll ħaduli l-ħin u enerġija sabiex isiru, bħal dawk marbuta mar-riforma tas-settur tad-danni ċivili, l-abbozzi li jemendaw il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni, dak li jintroduċi il-protezzjoni għal min jiżvela informazzjoni tkun protetta, Dak voluminuż marbut mas-settur kriminali fejn qed nintroduċu l-kunċett ta' in-house union għall-pulizija, il-mekkaniżmu l-ġdid ta' kif tista' tgħin persuni li messew għall-ewwel darba mad-droga, u mbagħad dawk tal-kodiċi ċivili li tagħmel it-teħid tad-DNA obbligatorju f'kawżi ta' denegata paternità. Huwa impossibbli fiżikament li nelenka dak kollu li għamilt. U nkun onest magħkom illi għal dan id-dibattitu tlabt lin-nies tal-uffiċċju jġibuli biss biss il-memos kollha li għamilt fil-Kabinett. U nassigurakom illi sibt u ftakart f'diversi f'diversi memos li tellajt illi kont insejt partikolarment għax tant sar xogħol kontinwament f'dan il-Ministeru illi dan id-dibattitu servieli biex almenu nerġa' nieħu konjizzjoni ta' dak kollu li jien għamilt għas-servizz ta' dal-poplu. Ma jiddispjaċinix, Mister Speaker, aħna inħallu warajna il-professjoni, inħallu warajna dak kollu illi fil-ħajja ta' kuljum jorbotna u tintilef taħdem kwantità kbira ta' sigħat biex tmexxi 'l quddiem dan il-Ministeru. Però, però, nittama li waqt li nkun qiegħed nitkellem inkun nista' nidħol f'ċertu dettall f'numru ta' punti u nfakkar f'numru ta' riformi li saru li saru għall-benefiċċju tas-soċjetà. Nittama wkoll li iktar 'il quddiem naqbad numru ta' punti skont x'jippermettili l-ħin sabiex inressaqhom iktar 'il quddiem għal min qiegħed jisma' biex jifhem aħjar dak li sar u jqabbel bejn id-diskors tal-Oppożizzjoni u l-fatti tal-Gvern. Fir-realtà, meta taqbad kważi dak kollu li ngħad fil-konfront tiegħi għal dik li hi l-ħidma tiegħi bħala Ministru tirrealizza li ma hemm xejn vera kontra tiegħi ħlief nuqqas ta' qbil fuq meta, kif u b'liema mod kellhom jiġu implimentati numru ta' miżuri li diġà saru. Ebda punt minn dawk li tqajmu, fl-opinjoni tiegħi, m'għandu s-sostenn daqshekk qawwi li għandu jiġġustifika talba għar-riżenja tiegħi. Fil-fatt, proprju għax biex setgħet issared din mozzjoni ta' opportuniżmu u mhux tant lealtà, kellha appuntu tiġi bbażata fuq inkorrettezzi, ineżattezzi u f'ċerti ċirkostanzi wkoll sfortunatament tfigħ ta' tajn u koll gideb. Jiena waħda mill-iktar affarijiet illi Dejquni Mister Speaker f'dan id-dibattitu kien il-punt li tqajjem minn membru tan-naħħa l-oħra għar-rigward għar-rigward tal-każ ta' tas-Sur Nicholas Azzopardi. U xtaqt nissorvolah mill-ewwel, Mr. Speaker, billi ngħid li għall-kuntrarju ta' dak li ntqal m'għandi xejn x'naħbi u anqas kelli. Dak li ma ntqalx hawn fil-Kamra hu li fuq dan il-każ, anzi biex inkun korrett qalu l-Onorevoli Tonio Borg, fuq dan il-każ saru żewġ rapporti separati, żewġ inkjesti indipendenti u separati li saru, waħda mill-Maġistrat li kien qiegħed jieħu ħsieb l-inkjesta min-naħa tal-Qorti u mbagħad appuntajt jiena l-Imħallef Albert Manché b'inkjesta taħt l-Att dwar l-Inkjesti. Dan sar biex ikun hemm żewġ kontrolli ta' dak kollu li seta' ġara fil-każ ta' Nicholas ta' Nicholas Azzopardi. Għalhekk kien għal kollox żbaljat u mhux korrett li wieħed jakkuża lili b'xi forma ta' involviment jew b'xi forma ta' ħabi tal-affarijiet u sar tqaqbil ma' każijiet oħrajn li fiċ-ċirkostanzi ma għandhom assolutament x'jaqblu u x'jaqsmu xejn. Li nista' ngħid, Mister Speaker, huwa illi jiena fl-uffiċċju tiegħi Kelli r-rapport tal-Imħallef Albert Manche u kelli wkoll l-inkartament, ix-xhieda kollha li nġabret inkluż il-tapes, il-videos, in-nies kollha li xehdu, kollox miġbur. Kif kont għedt fit-2008, erba' snin ilu, dawn l-inkartament kien għad-dispożizzjoni ta' kulħadd biex min irid jiġi jaqrahom, jiġi jifli u jiġi jara dak kollu illi kien sar mill-Imħallef Albert Manche u li sar bir-reqqa mill-Imħallef Marche u jerġa' jaqra dak kollu li nġieb u jifhem u jifhem il-fatti kollha li kien hemm f'dal-każ. Nista' ngħid, b'wiċċi minn quddiem, illi f'dawn l-erba' snin ħadd ma ndenja ruħu illi jiġi ġo l-uffiċċju tiegħi u jara dawn il-karti u llum, iktar tard fil-ġurnata, Bil-permess tal-Kamra ħa nressaq il-karti kollha, ħa nqiegħed fil-Mejda tal-Kamra il-karti kollha biex dawk il-Membri Parlamentari li għandhom id-diffikultà biex isibu l-uffiċċju tiegħi, biex isibu fejn hu l-Ministeru tiegħi, ikollhom aċċessibbli l-inkartament kollu ta' dan il-każ. Ngħid b'wiċċi minn quddiem li jekk hemm il-darba li jekk hemm il-darba hemm xi fatt ġdid Hemm xi punt ġdid, hemm xi ħaġa differenti li tista' tixħet xi dawl differenti fuq dal-każ, ħa tersaq 'il quddiem, ħa ssir l-investigazzjoni kollha li hemm bżonn, però jekk kemm-il darba qegħdin nitkellmu fuq fatti li diġà tressqu u nies li mhumiex akkonjizzjoni ta' dal-fatti u jitkellmu dwarhom. Jiena anki smajt min tkellem fuq l-involviment tas-CPT f'dal-każ. Is-CPT iltaqgħu mal-membri tal-familja, is-CPT raw ukoll dak kollu illi ingħad fiha li ltaqgħu ma' min kellhom bżonn jiltaqgħu u anzi s-CPT fil fil fir-rapport tagħhom jgħidu illi l-pulizija għamlu xogħolhom sewwa, illi qabdu mill-ewwel, daħħlu l-maġistrat inkwirenti u li ttieħdu l-passi kollha neċessarja biex isir skrutinju sħiħ tal-operat tal-pulizija. Dan sar. Dan sar b'mod ċar u rrid inneħħiha darba għal dejjem għax kien hemm ukoll Min min ħa ngħid mhux bżdejjaltà, imma ħa ngħid hemm min iħobb jilgħab dawn it-tip ta' logħob ta' ċess li ta intervista f'gazzetta u qal, Karl Mifsud Bonnici għandu għaxiex jistħi għax taħtu mietu żewġ persuni, miet is-Sur Bastjan Borg u miet is-Sur Nicholas Azzopardi. Iż-żewġ każijiet huma żewġ każijiet li sar skrutinju pubbliku indipendenti mill-Ministru. Il-Ministru m'għamilx hu l-iskrutinju, il-Ministru ma marx hu joqgħod jisma' x-xhieda li nġiebu la fil-każ tas-Sur Bastian Borg u tas-Sur Nicholas Azzopardi, però t-tnejn saru mill-istituzzjonijiet indipendenti li aħna għandna fil-pajjiż. Iż-żewġ każijiet f'wieħed Il-Pulizija ġiet esonerata u anki fit-tieni wieħed u t-tieni wieħed tas-Sur Nicolas Azzopardi dal-każ dal-każ li li jiena qatt kemm jista' jkun attent biex ma ndaħħlux bl-ebda mod fix-xenarju politiku minħabba l-familjari tiegħu, minħabba fil-background tiegħu u niddejjaq jiena li fuq traċedji personali, fuq traċedji familjari jispiċċaw skopijiet politiċi. Jiena qabel kont kont Ministru, qabel kont Membru Parlamentari hawn ġew, kelli nies li ġew l-uffiċċju tiegħi bħala avukat u kellmuni dwar dwar kif sabu lilhom nfushom fin-nofs bejn il-basla u x-xrita fuq ġlidiet politiċi illi fl-aħħar tal-ġurnata kellhom diffikultà kbira biex ikunu jistgħu iressqu l-vuċi tagħhom 'il quddiem. Però għal min akkużani żlealment b'dawn iż-żewġ affarijiet ngħidlu li ż-żewġ affarijiet mhumiex minnhom. Hemm żewġ inkjesti li saru indipendentement minni, jiena ma xehdtx fihom, jiena bl-ebda mod ma rsaqt lejhom dawn in-nies, għamlu x-xogħol tagħhom legali u t-tnejn qalu li l-pulizija għamlu x-xogħol tagħhom tajjeb. Jiena, Mr. Speaker, meta xtaqt, xtaqt, xtaqt la darba qed nitkellmu fuq dan, nidħol, nidħol f'numru ta' punti li tqajmu għal rigward tal-korp tal-pulizija. U, u, u l-ewwel Ħa ngħid numru ta' vantaġġi li għandhom il-korp tal-pulizija llum, numru ta' punti li jiena nħoss illi huma ta' vantaġġ għall-korp tal-pulizija, u mbagħad nipprova nidħol fid-diversi punti illi tqajmu mill-onorevoli mill-onorevoli membru l-onorevoli Michael Michael Falzon. Illum, Mister Figel, il-pulizija f'Malta għandhom numru ta' kondizzjonijiet li naħseb li, li huwa mertu ta' dan il-gvern li, li saru. Eh, lum, lum għandek l ħaġa il-membri tal-korp tal-pulizija li għandhom id-dritt illi ta' 25 sena jirtiraw. U mhux biss li jirtiraw, imma meta jirtiraw Din il-pensjoni li ħaddieħor kien ħadilhom, għamililhom l-ewwel ta' 55 sena u ħafna komplikazzjonijiet u jekk tieħu l-pensjoni u tmur taħdem trid titlef il-pensjoni, aħna lill-membri tal-Korp tal-Pulizija, b'rikonoxximent għax-xogħol kbir li għamlu, ħadna li għamlu, ħadna ħsieb, Mister Speaker, illi. nagħtuhom dil-pensjoni ta' 25 sena u allura illum kull membru tal-Korp tal-Pulizija għandu d-dritt illi ta' 25 sena jitlaq u mbagħad isib xogħol ieħor u dak li qiegħed jaqla' mix-xogħol ieħor jaqdu ma' dak tal-pensjoni. Għandna illum kull membru tal-Korp tal-Pulizija għandu ġimgħa ta' 46 siegħa xogħol għal kulħadd. Il-puliziji fl-offiċini għandhom jaħdmu s-Sibt u meta jsir dan ma għandhomx jaħdmu s-Sibt u meta jsir dan jieħdu l-frank matul il-ġimgħa. Shifts ġodda għall-Pulizija kollha mingħajr ma jiġu mittiefsa. Illum il-Pulizija jaf minn qabel se jkollu se jkollu xogħol minn sena jew kważi sentejn qabel. Għamilna żieda sostanzjali fl-extradite għall-membri tal-korp. Ħaġa li ma ssemmietx f'dan id-dibattu hija li tul din il-leġislatura l-extradite żidnieha fil-valur għal kull membri għal kull membru tal-pulizija. Għamilna allowances ta' overtime għal min jaħdem iżjed minn 46 siegħa xogħol fil-ġimgħa, żieda fid-disturbance allowance minn 46 euro għal 9 għal 70 euro għall-fizzjali meta jaħdmu siegħat żejda. Allowances għal dawk il-Membri li ma jgawdux allowances tal-ħdud. Tneħħew restrizzjonijiet li l-pulizija jkun irid jaħdem tal-inqas jumej biex l-istess Membru jkun jista' jieħu l-frank tiegħu bi dritt. Illum il-pulizija għandhom bl-email, fl-għassa, id-detail ta' se jkollu xogħol li tintbagħat lil kull Membru tal-Korp elettronikament kuljum. Ċertifikati ta' mertu lil kull pulizija li jiddistingwi ruħu. Jiena kemm-il darba kont preżenti għal dawn it-tip għal dawn it-tip ta' ta' ċeremonji ta' ċerimonji. Hemm diversi affarijiet oħrajn illi saru għall-membri tal-korp tal-pulizija. Żdiedu l-pulizija fit-toroq, żdiedu l-patrols fil-vetturi, għamilna qabdiet rekord ta' drogi, però dawn issa niġi għalihom biċċa biċċa. Però ejn nitkellmu ftit dwar ir-reklutaġġ. tal-membri tal-korp tal-pulizija. Jina, Mr. Speaker, jina, għaw, nista' ngħid hija li tul dan l-aħħar għaxar snin il-korp, blajnuna tal-gvern, irnexxielu jagħmel reklutaġġ ta' kull sena fejn ġew ingaġġati 864 rekluta biex jinżamm in-numru ta' pulizija neċessarju fil-korp. Il-Korp jaf li kull sena se jkollu numru ta' nies illi bil-vantaġġ tal-25 sena jista' jitlaq mill-Korp u allura huwa dejjem tajjeb illi kull sena jinfetaħ kors ta' reklutaġġ għall-membri tal-Korp tal-Pulizija u għalhekk għalhekk aħna ħadna ħsieb illi nagħtu ħtieġa u attenzjoni għal rigward l-edukazzjoni, is-saħħa u l-personalità tal-membri li jiġu ingaġġati, u dan dejjem biex titjieb id-dehra tal-korp tal-pulizija, titjieb il-kwalità tal-membru tal-korp tal-pulizija, ikun addestrat aħjar il-membru tal-korp tal-pulizija. Ilbieraħ xi ħadd qalli illi kien hemm xi membri tal-korp tal-pulizija li qalulu illi huma qegħdin bil-bicycle meta ħaddieħor qiegħed bil-jumbo jet. Nassigurah illi l-membri tal-korp tal-pulizija qegħdin ferm iktar avvanzati milli qiegħed qiegħed jingħata l-impressjoni xi ħadd fuq in-naħa l-oħra tal-Kamra. Ovvjament illum illum irridu nenfasizzaw illi l-membru tal-Korp tal-Pulizija jingħata taħriġ qabel jidħol ir-rekluta ta' sena u jsirlu eżami fl-aħħar tar-reklutaġġ illi jekk jgħaddi minnu jsir Pulizija, jekk jeħel ma jsirx. Naħseb li l-poplu Malti din japprezza u naħseb li l-poplu Malti japprezza x-xogħol li qiegħed isir mill-Korp tal-Pulizija biex ikollu korp li huwa b'saħħtu għall-futur, mhux biss, imma li l-membri li huwa għandu llum huma membri li jiġu jiġu mħarrġa fl-Akkademja tal-Pulizija. Li nista' ngħid, Mister Speaker, hija li fl-aħħar sejħa għal reklutaġġ bil-diskors ta' demotivazzjoni, bid-diskors li ħadd ma jrid isir pulizija, li ħadd ma da. Applikaw, ġejt informat, il-bieraħ daħlu 230 applikazzjoni għal mit post. Naħseb li dak fih innifsu huwa ċertifikat ċar li fil-Korp tal-Pulizija qatgħu interess kbir ta' nies li jridu jsiru membri tal-Korp tal-Pulizija u ovvjament importanti dejjem li tagħżel nies illi jaraw ix-xogħol tal-Korp tal-Pulizija bħala vokazzjoni, bħala xi ħaġa illi fiha huma għandhom karriera li se jservu n-nies li quddiem. Il-poplu dan jippretendi minn għandi Mr. Speaker, il-poplu jippretendi illi jiena nieħu ħsieb illi fil-Korp tal-Pulizija jkun hemm iktar pulizija li jidħlu, li jkun hemm iktar pulizija li huma mħarrġin tajjeb, li jkun hemm iktar pulizija ppreparati għall-eventwalitajiet kollha fil-livelli kollha. U rrid ngħid illi ma kinitx deċiżjoni faċli, Mister Speaker, li ħadt illi nagħmel dal-kors akkademiku fuq sena, però m'għandix dispjaċir illi illi meta ikolli ċans għax sena l-oħra ma stajx però mar l-Onorevoli Prim Ministru li mmur nara li mmur nara r-rekluti jieħdu l-ġurament tal-ħatra u tridu tisimgħu l-kliem ta' tifħir tal-ġenituri ta' dawn it-tfal illi jgħidulek ħadna pjaċir li t-tifel tagħna daħal f'dal-kors għax kellna biża' illi l-intelliġenza tiegħu, infakkar li llum ir-rekwiżiti biex jidħol membru tal-Korp tal-Pulizija mhumiex ċajta, huma ta' ċertu piż, ta' ċertu portata, li dawn it-tfal ma żbandawx ruħhom, anzi intom qed preparajtuhom akkademikament biex ikunu preparati għall-eventwalità li huma li huma se jkollhom. L-Onorevoli Falzon semma wkoll illi hemm xi ħadd li għandu cushy job fil-Korp tal-Pulizija u nixtieq frankament inkun naf min hu da li għandu Hu xi job sakemm m'hemm xi ħadd li għandu light duties jew inkella xi ħadd li għandu dritt għal xi maternity xi maternity leave jew affarijiet oħra. Ġol-korp tal-pulizija sa fejn naf jiena ħadd m'għandu dal-cushy job, kulħadd irid jagħmel ix-xogħol tiegħu u Ovvjament mhux faċli tkun membru tal-Korp tal-Pulizija. Rigward l-Akkademja tal-Pulizija, nixtieq inserraħ moħħ l-Onorevoli Falzon li x-xogħol fuq l-Akkademja tal-Pulizija miexi u miexi b'ritmu tajjeb ħafna kif kien ippjanat. Minn wara li ħarġu l-permessi tal-bini tal-Akkademja, għax ovvjament l-akkademja qabel setgħet tinbeda ri wieħed ried jistenna li joħorġu l-permessi neċessarji. Mill-MEPA tlestew u nħarġu tliet tenders, wieħed biex jitħaffer u jinbena l-ġibjun li hu maħsub biex jiġbor l-ilma u jaħżen l-ilma li jaqa' fuq il-bini tal-akkademja biex ikollu l-ilma kollu hemmhekk għall-bżonnijiet kollha neċessarji. Dan it-tender diġà ġie aġġudikat, ix-xogħol tlesta wkoll. It-tieni tender huwa biex jinbena l-bini tal-blokk amministrattiv. Dan ukoll ġie maħruġ u bħalissa qed jiġi aġġudikat. Iktar ma jiġi aġġudikat malajr tant aħjar ħalli nkunu nistgħu nlestu dal-post. Allura it-tender l-ieħor imbagħad qiegħed biex isir ix-xogħol fuq il-bini tas-servizzi ukoll tlesta u qed jiġi proċessat quddiem id-Dipartiment tal-Finanzi. Allura qegħdin avvanzati Ovvjament, sadanittant peress li San Tiermu, il-post fejn hemm preżentement l-Akkademja, inbeda x-xogħol ta' restawr, il-Pulizija ħarġet minn hemm u preżentement, temporanjament, qiegħda tuża ċ-ċentru li kien hemm tad-detenzjoni ġo ta' Kandja, ovvjament ġie mibdul, ġie ttrasformat, però dan ħa jservi bħala l-post fejn ħa tkun l-Akkademja temporanjament sakemm isir dal-bini tal-akkademja kollu kemm hu. Jiġifieri l-pulizija hija ferm attiva f'dan, m'għandi ebda ebda diffikultà fuqha, nittama li x-xogħol isir malajr, iktar ma jsir malajr tant aħjar biex inkunu nistgħu nagħmlu x-xogħol. Ovvjament Ehm, ġol l-akkademja għandek it-talim tar-rekluti, għandek it-talim tas-surġenti u għandek ukoll kellna s-sena l-oħra it-talim tal-ispetturi għax wieħed irid jgħid li s-sena l-oħra għamilna intake ta' spetturi illi qatt ma minna li qatt ma minna qabel. Allura ġol-Korp tal-Pulizija, l-Akkademja tal-Pulizija qiegħda tinbena, ovvjament, ovvjament dejqet ftit lill-ħabib tiegħi li għamilt il-ġebla, il-ġebla tal-kommemorazzjoni tal-Akkademja, però nifhem huwa kien pjaċir għalija illi nistabbilixxi l-11 ta' Lulju tas-sena li għaddiet bħala l-ġurnata meta beda x-xogħol kollu kemm hu U ovvjament iktar ma jkun lest malajr iktar aħjar. Li nista' ngħid huwa illi il-membri tal-korp fir-rigward tat-tagħlim kellhom ukoll rikonoxximenti. Il-Foundation for Human Resources and Development rebħet tat l-award lill-Korp tal-Pulizija tal-mertu prestiġjuż tal-Actavis Learning and Development Award. Dan l-unur ġie mogħti lill-Pulizija minn fost numru kbir ta' dipartimenti tal-Gvern, ta' NGOs u wkoll ta' korporazzjonijiet bħalma huma l-HSBC u l-Bank u l-Bank of Valletta. Il-kwistjoni tad-demoralizzazzjoni tal-Pulizija, da kull sena, kull darba, f'kull leġislatura għadda minnha l-Onorevoli Tonio Borg, għadda minnha l-Onorevoli Louis Galea, kull min ikun Ministru tal-intern isib illi jkun hemm il-kritika li ssir illi xi membri tal-korp tal-pulizija huma huma demoralizzati. Jiena frankament nista' ngħid hija illi l-maġġoranza tal-membri tal-korp tal-pulizija huma nies li jagħtu x-xogħol tagħhom tajjeb, ir-riżultati jidhru, nara impenn kbir, nara xogħol kbir da parti tagħhom. Ovvjament ikun hemm dak il-persuna li jixtieq jiċċaqlaq minn post biex imur post ieħor, dak il-persuna li forsi ġie trattat ħażin fuq xi ħaġa u li huwa għandu għandu eh, xi dwejja partikolari, però il-maġġoranza straordinarji tal-membri tal-korp irrid minn hawnhekk infaħħarhom għalkemm għandhom għalkemm għandhom moral għoli u anzi illi jaħdmu kontinwament fix-xogħol tagħhom biex ikunu jistgħu jikkumbattu jikkumbattu il-kriminalità. U, u, u, u rrid ngħid, Mr. Speaker, illi Illi eh, mal xedulu il-gvern huwa kommess illi jagħmel il-Malta Police Association bħala union. M'hemmx diffikultà fuq da diġà hemm abbozz ta' liġi illi ġi preżentat hawnhekk dan l-abbozz ta' liġi qiegħed hawnhekk għal kulħadd mhux linja waħda imma hemm numru ta' artikoli fl-artikoli li hemm f'dan l-abbozz ta' liġi mhux biss insemmu l-in-house union, Mister Speaker, però nsemmu wkoll numru ta' reati, numru ta' pieni li qed nitolbu li jiżdiedu f'każijiet meta jkollok membri tal-korp tal-pulizija illi b'xi mod jew ieħor jiġu attakkati. Tqajjem il-punt ukoll mill-Onorevoli Falzon għar-rigward id-differenzi li jistgħu jeżistu bejn distrett u ieħor jew il-pulizija li jkun hemm stazzjonati li jkun hemm stazzjonati fil-distretti u dawk li hemm stazzjonati fit-taqsimiet speċjalizzati. Ovvjament kull distrett u sezzjoni hija importanti għall-Korp tal-Pulizija u kollha u kollha huma vitali għall-Korp tal-Pulizija. Però huwa huwa fatt illi il-membri li jkunu qed iservu f'sezzjonijiet kemm jekk ikunu speċjalizzati kif ukoll jekk ikunu distrettwali dawn huma speċjalizzati fil-qasam li jkunu qegħdin iservu. Jista' jkun li bejn id-distretti u l-iskwadri speċjalizzati tinħoloq ċertu healthy competition. Din hi xi ħaġa li dejjem eżistiet fil-korp, però żgur li mhix intenzjonata biex tkun b'xi mod diskriminatorja. Nirrepeti, kull distrett u kull sezzjoni għandha l-importanza kbira tagħha u mhux kif qed jingħad mill-Oppożizzjoni li għax tkun qed isservi d-distrett tkun qed tiġi diskriminat jew inkella jew inkella tkun qed tiġi b'xi mod penalizzat, qed tiġi kkastigat. Ħaġa li li ħadna ħsieb li nagħmlu tul dawn l-erba' snin kienet illi nassiguraw li kemm jista' jkun ikollna iktar pulizija barra, iktar pulizija on the beat, iktar pulizija fid-distretti, iktar pulizija illi jidhru u iktar pulizija illi jkunu qegħdin jaħdmu fil-komunità. U rrid ngħid minn hawn, Mister Speaker, illi f'dan il-perijodu li jiena sirt ukoll Ministru tal-Kunsilli Lokali, tellgħajt l-enfasi kemm jista' jkun u ħa nibqa' ngħollih sabiex issir iktar rabta tajba bejn min qiegħed fil-Kunsilli Lokali u min u min qiegħed fil-Korp tal-Pulizija. Diġà l-liġi li kien għamel l-Onorevoli Tonio Borg tgħid illi kull xahar għandu jsir laqgħat bejn il-kunsilli lokali u s-supretendent tad-distrett. Però din trid issir b'iktar attenzjoni, b'iktar żelu, Ninnotajt illi kull fejn il-Kunsilli Lokali jaħdmu id f'id mal-Pulizija, id-delinkwenza tonqos u mhux biss imma jkun hemm ġbir ta' informazzjoni iktar malajr li jgħin biex diversi persuni jiġu maqbuda iktar malajr. U rrid infakkar illi filwaqt li żminieh ilu il-Pulizija bl-għassa kienet iċ-ċentru tal-informazzjoni ta' belt ta' raħal, illum dak iċ-ċentru ċċaqlaq mill-assi tal-pulizija u mar direttament fil-kunsilli lokali. Allura, allura huwa importanti li jkollna nies fid-distretti, huwa importanti wkoll li r-rekluti meta jsiru jservu żmien fid-distretti għax hemm jieħdu esperjenza ġenerali u neċessarja għax-xogħol li għandu l-Korp tal-Pulizija. Naħseb illi naħseb illi f'dawn l-erba' snin ir-riżultati juru b'mod ċar, b'mod ċar illi dak li aħna għamilna fil-Korp tal-Pulizija ħadem u ħadem u ħadem tajjeb. Żgur mhux forsi, Mr. Speaker, il-Pulizija, il-Pulizija ingħataw ukoll għodda għodda importanti importanti biex biex jaħdmu. Jiena diġà wieġibt domanda parlamentari dettaljatament fuq numru ta' affarijiet li aħna tajna fil-laboratorju ta' xjenza forensi, però biex biex il-ħabib tiegħi l-Onorevoli Falzon insarraħlu moħħu f'dan id-dipartiment saru investimenti kbar partikolarment f'dawn l-aħħar snin. Propju ftit ta' xhur ilu ġie rranġat post ġdid għal din is-sezzjoni. L-iskwadra fejn jkunu jistgħu jaħdmu post li ġie restawrat Hu attrezzat b'għamara kollha ġdida u moderna biex jisbigħ l-ambjent tax-xogħol ta' din l-iskwadra, post komdu, sabiħ li jitlob li għandu li għandu jkollu post bħal dan. Mhux biss, imma kkonċentrajna il-sezzjoni forensi kollha f'waħda partikolari. Ġie installat makkinarju ġdid kemm tal-fingerprints, AFIS, kif ukoll għall-ewwel darba dak tad-DNA, li t-tnejn huma f'netwerk mal-kumplament tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan l-apparat inxtara b'fondi mill-istess Unjoni u b'dan l-apparat il-Pulizija se tkun tista' tagħmel komparazzjoni komputerizzata bejn evidenza li tinġabar minn fuq ix-xena tar-reat mar-rekords miżmuma għand pulizija Maltija u dik Ewropea. Kuntrarju għal dak li ntqal, dan l-apparat wasal, ġie installat u ser ikun fully operational wara li jkunu saru l-evalwazzjonijiet tiegħu minn membri tal-Kummissjoni Ewropea. L-apparat jaħdem, l-apparat diġà qiegħed jiffunzjona Fil-proċess tal-installazzjoni ta' dan l-apparat ma kien hemm l-ebda diffikultà teknika u l-komunikazzjoni ta' dan l-apparat ma' pajjiżi oħra qed jaħdem ukoll. Ġie investit ukoll b'fondi tal-Unjoni Ewropea apparat li permezz tiegħu jkunu jistgħu jinkixfu dokumenti u flus foloz Is-sena li għaddiet sar investiment ukoll fi breathalyzers ġodda, apparat li jintuża biex ikejjel l-ammont ta' alkoħol li jkun jista' jiġi kkunsmat minn individwi. Ġie investit ukoll laboratorju diġitali ġdid fit-taqsima tal-fotografija. B'dan l-apparat il-Pulizija rnexxielha tibdel is-sistema tagħha tal-iżviluppar tar-ritratti għal teknoloġija moderna diġitali. Dan barra numru ta' kameras tar-ritratti u seba' kameras tar-rekording diġitali li jisswew 7,000 euro l-waħda, ukoll mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad l-Onorevoli Falzon ikkritikana għax għandna erba' kameras biss tar-rekording u li għandna bżonn nixtru oħra. Dawn l-erba' kameras jintużaw mit-taqsima tas-Scene of Crime Officers fix-xogħol investigattiv tagħhom u t-tlieta l-oħra jintużaw f'xogħol ieħor kif meħtieġ. Hawn nixtieq insemmi wkoll x'kienet ir-raġuni li l-korp waqaf milli jagħmel l-analiżi komparattiv. Infakkar li kien hemm is-sentenza kostituzzjonali tal-Pulizija kontra Longino Aquilina, sentenza li ngħatat fit-23 ta' Jannar 1992, fejn hemm ġie ritenut li l-Pulizija m'għandhomx jibqgħu jagħmlu xogħol ta' analiżi u dan għandu jsir minn persuni indipendenti mill-korp, kif fil-fatt qiegħed isir. Allura fil-korp tal-pulizija, fil-dal-laboratorju, ħankompli ngħid f'tul dal-aħħar di risposta parlamentari. F'dawn l-aħħar ħames snin, fil-korp tal-pulizija, investa diversi apparat, forsi nirrepeti, fost dawn ta' min isemmi l-laboratorju diġitali ġdid, Sabiex isir l-iżviluppar tar-ritratti dan kien jammonta għal 187 elf li nxtara fis-sena 2000, flimkien ma' somma ta' 600 elf f'materjal li ġie kkunsmat b'konnessjoni ma' din it-taqsima. Matul is-sena 2009 sar investiment ta' 320 elf. Dan kien jinkludi x-xiri ta' apparat sabiex jiġu eżaminati d-dokumenti tal-ivvjaġġar, flus u dokumenti oħra foloz. Inxtara wkoll apparat li jiżviluppa impronti diġitali minn fuq diversi materji biex ukoll jinxtraw numru ta' kameras fir-ritratti diġitali. Fit-2010 erġajna xtrajna apparat diġitali ieħor. Kull sena, Mister Speaker, kull sena, kull sena għamilna għamilna investiment f'din id-direzzjoni. Illum, illum, b'wiċċi minn quddiem ngħid illi nfaqna f'dawn il-ħames snin fil-laboratorju għax-xjenza forensika tal-Pulizija €2.6 miljun. Naħseb illi hija somma li hija somma illi mhix mhix irriżorja. Issemmit ukoll il-kwistjoni tal-Prosecutions Unit. Il-Prosecutions Unit għandha isem illi, illi tista' tkun ftit misnomer, però il-Prosecution Unit saret taħt Gvern Laburista bejn in-96 u n-98 illi kien hemm il-ħsieb tagħha kien wieħed, illi jkun hemm skwadra imwaqqfa biex tgħin fil-pariri legali u tassisti fejn ikun hemm bżonn fil-prosekuzzjonijiet kollha tal-pulizija. Dan huwa x-xogħol li din il-unit kien mistenni minnha u li qiegħda tagħmel. Li kieku il-Prosecutions Unit kellha min min waqqafha il-ħsieb kellha l-ħsieb illi tkun hi illi tmur tagħmel il-prosekuzzjonijiet tal-kawżi kollha l-qorti li kieku għandna bżonn id-doppju id-doppju tal-ispetturi li għandna. Issa rrid ngħid illi llum l-ispettur tal-pulizija li jmexxi li jmexxi eh, il-prosekuzzjonijiet ġol-qorti huwa ppreparat ferm iktar milli kien qabel. Għandek żewġ caption areas ta' nies, jew dawk li huma membri fil-korp tal-pulizija, jew nkella dawk li ġejjin minn barra. u dawn it-tnejn jattendu għal kors universitarju fil-liġi u t-tnejn li huma jieħdu kors akkademiku ppreparat apposta biex ikunu ppreparati bil-liġijiet u x'għandhom jagħmlu meta huma jsiru spetturi. Allura il-Prosecutions Unit ġol-Korp tal-Pulizija kienet u għadha intenzjonata bħala backup għax-xogħol li qegħdin jagħmlu l-ispetturi u naħseb illi lkoll nammettu illi Il-nies li huma prosekuturi għandhom ukoll ikunu nies li jafu sewwa l-fatti tal-każ, għax meta spettur ikun jaf sewwa l-każ, ikun jista' jmexxih ferm aħjar minn ħaddieħor. Issemmew il-karozzi. Il-karozzi ta' pulzija qishom dejqu ħafna nies illi ġew, kien hemm min qiesu qed jixtieq li mhux tant ġid u jistama li dawn il-karozzi tal-pulizija li dawn mhux ċempilt il tal-Ford u qed lus ma bagħat li numru ta' ta' karozzi ta' x'għandna bżonn. Da hemm il-proċess tat-tender, il-proċess tat-tender isir b'mod intom nittama li llum tafu billi tinħareġ sejħa taħt tender ukoll ukoll Ewropew. U wara li ssir l-aġġudikazzjoni kollha, wara li min irid jappella jista' jappella, wara li min jrid iqajjem il-kwistjonijiet kollha li jrid iqajjem, dawn il-karozzi fl-aħħar fl-aħħar ġew. Mhux biss ġew, imma ovvjament kien hemm perijodu li fih inbidlet l-immaġini tagħhom u kulħadd fil-pajjiż Japprezza illi l-karozzi tal-pulizija tul dawn l-erba' snin inbidlu, u nbidlu fuq bażi regolari u kontinwa, u ħadt ħsieb jien bħala Ministru illi l-karozzi tal-pulizija, speċjalment fil-mobile unit, imma mhux biss, imma speċjalment tal-mobile unit fejn għandek inti pulizija li jduru l-ħin kollu ma' Malta, il-karozzi jiġu użati b'mod qawwi u li jkunu l-ħin kollu on the place u kollha nisimgħu fix-xogħol tajjeb, fis-suċċess li huma kellhom. Nfakkar biss il-każ tal-HSBC, kif kienu mill-ewwel fuq il-post. Dan hu x-xogħol tajjeb. U l-karozzi, il-ġodda, huwa parti minn din l-istrateġija. Din mhux waqgħet mis-sema ta' u ħa ngħidlek, bir-rispett kollu, jekk kemm-il darba taħsbu li għax tagħmlu l-mozzjonijiet ħa jiġu dal-affarijiet, allura ngħid nibda ntikom jiena minn qabel Dak li qed nitlob jien mill-Finanzi biex tagħmlu l-mozzjonijiet fihom. Imma il-verità hija, il-verità hija illi hemm proċess li jrid isir u bej bej dak li jiena nkun nixtieq għall-membri tal-Korp tal-Pulizija u dak illi l-qafas il-qafas ekonomiku tal-pajjiż jgħidu hija ħaġa oħra. Però żgur mhux forsi Agħtu kredtu ta' da u hekk jogħġbok tgħirux, tkunux għajjurin għal dal ħaġa daqshekk sabiħa għax da huwa ta' ġid għaż-żewġ naħat tal-Kamra illi jkollok membri fil tal-mobile li mhumiex ta' partit wieħed jew partit l-ieħor u rrid ngħid ukoll b'mod partikolari, Mister Speaker, li jiena kemm ili Ministru tal-pulizija ħadt ħsieb dejjem li ma jkun hemm ebda preferenzi ta' xejn, li kull persuna li ħaqqha, kull persuna li ħaqqha mertu, tingħata. U ġibu lil min tridu quddiemi, lest li naffrontah. Kull persuna li ħaqqha imxiet 'l quddiem. Kull persuna li, li ma kienx u jew fadlilha żmien biex timmatura, għandha raġuni. Però, però m'għandix naħbi xejn, bl-ebda mod, u, u, u anzi, jiena l-ikbar sodisfazzjon tiegħi u ngħidulhom, wettulhom fuċċhom, anzi, ħa ngħid ħaġa oħra, jiena l-Ministru li ltqajt kemm fl-Aħħ ma' nies tal-pulizija. Jiena ltqajt niltaqa' ma' senior, senior police li huwa magħmul mill-assistenti mil kummissarji, iltqajt ma' supretendenti diversi drabi u iltqajt ukoll ma' l-ispetturi tal-kop tal-pulizija għax inħoss illi għandna nibatu l-messaġġ hemm barra ta' żewġ affarijiet illi hemm bżonn illi nikkonsidraw lil kull persuna f'Malta bħala importanti. Għalija Kull tikka reat huwa importanti, vera, is-sena l-oħra kellna madwar 2,000 rapport ta' persuni illi rrapportaw li nsterqulhom il-mobiles tagħhom. Dawk l-2,000 illi within four years minn 380 telgħu 2,000 għollew 'il fuq mhux l-istatistika, għollew l-istatistika b'mod u manjiera illi jekk tneħħihom barra dawn l-2,000 każ, jinżlu, l-istatistika tinżel qabel qabel ma daħħalna s-sistema tal-peers. U jiena nħoss li jien bħala Ministru rrid nibgħat il-messaġġ lil kull membru tal-korp li kull ċittadin fil-pajjiż huwa importanti, li kull każ ta' kull persuna huwa importanti u li għandna nagħtu feedback għal kollox. U allura ħriġt barra ftit mis-suġġett, Mr. Speaker, però nassigurah illi dan tal-vetturi tuna l-krettu tal-istrateġija Tuna l-krettu anzi li ġibna mhux biss karozzi għall-mobile unit imma wkoll ġibna karozzi taħt il-vot tal-external border funds iktar 'il quddiem insemmi. L-external border funds pajjiżna bbenefika minn 115-il miljun ewro. Imma dak pleasures, pressures yet to come. It-taqsima tal-klieb. It-taqsima tal-klieb ukoll jiena Mister Speaker, ukoll jiena ħa noqgħod ngħid, ħa noqgħod nitkellem fuq il-klieb għax issa la darba ġiet fuq il-klieb, nitkellmu fuq il-klieb. Mela, kuntrarju għal dak li ntqal mill-ħabib tiegħi, mhux veru li l-klieb huma kollha morda. Irid jingħad li l-korp bħalissa għandu 27 kelb. Ismagħhom ħa noqgħod ħa noqgħod ngħidlek fuq ħa noqgħod fuq il-klieb. Jekk m'għandix isimhom, m'għandix isimhom. La għandi isimhom u laqgħet għandi l-missirijiet u l-ommijiet bioloġiċi tagħhom. Ħlief għal seba' klieb minnhom li huma minnhom il-klieb huma kollha f'kondizzjoni ta' saħħa eċċellenti. Tlieta minn dawn is-sebat iklieb imsemmija bħalissa qed jieħdu kura medika, però xorta waħda għandhom għadhom jiġu użati fix-xogħol tal-pulizija. L-erba' tiklieb l-oħra ġew irtirati mix-xogħol minħabba l-età tagħhom. M'għandhomx il-pensjoni seraħ magħhom tal-25 sena, all right, so, però, però wieħed minn dawn l-erba' tiklieb imsemmija se jiġi mraqqad. All right, fuq parir tal-veterinarju Il-klieb li għandu l-korp huma mħarrġa fid-dixxiplini kif se ngħid. Tmienja huma mħarrġa fix-xamma tal-esplużivi, seba' oħra huma ittrenjati fix-xamma tad-droga u sitt oħra huma mħarrġa fil-protezzjoni. Il-korp imbagħad għandu żewġt iklieb oħra li jintużaw fid-displays li jingħataw lill-membri tal-pubbliku. Irrid jgħid, irrid ngħid, li disa' minn dawn il-klieb inxtraw f'Jannar tat-2010 mill-Ingilterra taħt taħt skema jgħidulha semi-trained. Għalhekk kien inġib trainer mill-Ingilterra għall-ewwel tliet xhur tas-sena 2010 biex jgħallem lil dawn il-klieb u d-dog handlers Maltin kif għandhom ikomplu jgħallmu lil dawn il-klieb. Jiġifieri għandek informazzjoni ħażina, Onorevoli, illi ġibna l-klieb ta' malajr minħabba għax kien ġej il-Papa. L-ewwel ħaġa l-Papa nilqgħuh u ma kenniex bżonn inġibu klieb biex inżommuh milli jinżel. Jiġifieri il-klieb inġiebu għax tħarġet l-offerta għat-tender qabel, qabel, sew qabel, u wara li saret is-sejħa għat-tender ġew aġġudikati u ġew disat klieb, mhux tnejn, disat klieb. Irrid ngħidlek ukoll, u dan mertu wkoll għal di t-taqsima tal-klieb għax ladarba qegħdin fuq il-klieb allura ħa nkomplu nitkellmu fuq il-klieb. Il-Korp għandu biex jiftaħar b'din it-taqsima għax għamel xogħol siewi mmens matul matul iż-żmien u b'mod regolari l-Pulizija li jservu fit-taqsima attendew u jattendu għal korsijiet ta' taħriġ f'diversi pajjiżi Ewropej. B'sodisfazzjon kbir ngħid li l-membri minn din l-iskwadra ġew anki mistiedna biex jattendu u jassistu lill-Pulizija Ċiprijota biex jibnu l-iskwadra tal-klieb tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam ma' dixxiplina u tagħlim, displays, li ma talba ġiet imilquha bl-ispejjeż kollha mħallsa mill-Pulizija Ċiprijota u rrid ngħid għax f'xi mument u dak il-mument partikolari ta' xi budget debate xi ħadd mill-Oppożizzjoni qalilna ara kemm Ċipru jagħmlu l-affarijiet aħjar minnkom. Irrid ngħidlek illi Malta, wara li kellha l-viżta tal-Papa hawn u wara li kollox irnexxa fiha, u rrid nirringrazzja lill-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija u tal-Forzi Armati li ħadu sehem fiha dik, wara dik, bil-mod ta' kif ġiet organizzata mill-membri tal-Korp tal-Pulizija, L-awtoritajiet Ċiprijoti talbu lill-Maltin biex imorru Ċipru biex jassistuhom biex fl-organizzazzjoni tas-sigurtà tal-Papa waqt li l-Papa għamel il-viżta tiegħu ġo Ċipru. Ġifieri dawn huma kollha sinjali ta' nies li huma demotivati, kollha sinjali ta' nies li ma jridux jafu xejn iktar bil-pulizija li magħhom biex jaslu sal-25 sena u jitilqu. Sewwa, jiġifieri anke fuq il-kwistjoni tar-radios, anke fuq il-kwistjoni tar-radios, jiena jiddispjaċini Eh, jew, eh, ma nafx, eh, saret il-kritika li radios huma huma huma fqar. Lo ħaġa kull membru tal-korp illum qed jasal fid-distret li jkollu ir-radio. Illum il-korp għandu biex jiftaħar bis-sistema tar-radios li jagħti radio lil kull pulizija immedjatament li jibda jservi fil-korp. Hija ħaġa tajba, ħaġa moderna, ħaġa importanti u tagħmel il-pulizija tagħtih saħħa ikbar għax ma jkunx iżolat, imma bir-radjo jista' jibgħat għal ħaddieħor, jista' jitlob il-mobile jiġi u hemm koordinazzjoni tajba. Il-korp għamel investiment kbir f'dan il-qasam għax jemmen li r-radjo huwa għodda importanti fix-xogħol tiegħu. Is-sena li għaddiet, Il-Korp investa f'mitej radju diġitali ġdid tal-għamla Kenwood b'valur li jiswa 68 elf euro. Il-netwerk tar-radjus tal-Pulizija li nbniet kważi mix-xejn hija waħda effiċjenti. Kuntrarju għal dak li inti għedt, il-Korp huwa dispost dispost li jkollu li jkompli jinvesti f'dan qasam ta' teknoloġija moderna, illum għandna tlettax-il repeater. U allura ir-radio mhux talli mhux mhux antikwat, però għadu kif ġi mixtri 200 radju ġdid aw telecommunications ġodda li huma li huma għad-dispożizzjoni għad-dispożizzjoni tan-nies. Anki, anki l-onorevoli eh, Falzon Ikkritika, ikkritika wkoll il-kwistjoni tal-infurzar, tal-infurzar tal-pulizija ġewwa Paċeville. Sa kulħadd jaf li matul il-weekends u s-sajf Paċeville huwa post iffrekwentat ħafna, ħafna aktar minn postijiet oħra. Għalkemm il-korp tal-pulizija u jiena kull sena nassigura illi fil-bidu tas-sena fl-ewwel tliet xhur niltaqa' ma' senior police biex norganizzaw il-pulizija mhux biss f'Paċevil, Paċevil hija importanti ħafna, ma mhux biss Paċevil, Buġibba hija importanti, Witilajn hija importanti, il-Qawra hija importanti, Taslima hija importanti u hemm postijiet f'Għawdex ukoll li huma importanti, Mr. Speaker. U jiena u jiena nkun irrid li kull sena f'dal-postijiet ta' divertiment ta' frekwenza tan-nies ikun hemm il-presenza tal-pulizija. u jkun hemm din il-preżenza tal-pulizija. Il-pulizija kif tagħmel f'kull post li jkun hemm bżonn iżżid il-preżenza tagħha meta u fejn ikun hemm bżonn. Ir-riżorsi tal-korp ma jippermettux li jkun hemm ħela ta' riżorsi u għalhekk il-pulizija tħaddem ir-riżorsi tagħha b'mod flessibbli fejn ikun meħtieġ. Huwa għalhekk li man-numru ta' pulizija stazzjonati b'mod permanenti fid-distrett ta' San Ġiljan, li nsellmilhom minn hawnhekk għax-xogħol li huma jagħmlu, matul il-weekends, fix-xitwa jew ta' kull ġimgħa matul l-istaġun tas-sajf, ir-riżorsi f'dan id-distrett jiżdiedu b'mod konsiderevoli biex ikunu jistgħu jagħtu l-aħjar servizz. Mhux veru li l-pulizija li huma stazzjonati f'dad-distrett qegħdin hemm b'kastig. Il-backup ta' pulizija f'San Ġiljan jiġi mit-taqsima tal-SAG bid-distretti l-oħra filwaqt li membri mit-taqsimiet tal-vizzji u dawk tal-ALE jassistu f'din lokalità b'mod pajzan, plain clothes. Id-distrett ta' San Ġiljan għandu x-xogħol u karatteristiċi tiegħu, għal kull distrett ieħor. Jekk wieħed iħares lejn il-Ħamrun, dan għandu x-xogħol partikolari tiegħu. Però f'kull post ikun hemm ikun hemm il-membri tal-Korp tal-Pulizija. Ovvjament, ovvjament ikun hemm ukoll diversi appuntamenti matul is-sajf. Il-festi, Santa Marija, seba' festi, rajt seba' festi u mill-ħamis, mill-ħamis il-ġimgħa, is-sibt, il-ħadd bil-membri tal-korp tal-pulizija, il-logħob tal-ballun, il-logħob tal-tredulaw tal-waterpolo, apparti attivitajiet pubbliċi oħrajn, jiġifieri l-Korp tal-Pulizija jkun qiegħed barra jagħmel ix-xogħol tiegħu u jagħmlu to his, to his best, best of abilities. Għandi diversi punti oħrajn, però nkella nkella eh, se nintilef u ma nkunx nista' nidħol fihom kollha nitolbok nitolbok eh, taħfirli. Tajjem, tajjem eh, xedulu u koll il-kas tal-sur tas-sur Stephen Spiteri mill-xedulu mill-kellim tal-oppozizjoni fis-seduta tal-bieraħ u rrid ngħid illi dak li jingħad lill-familjari tas-Sur Stephen Spiteri li ma kellimhom ħadd mhu vera minnu xejn. Dan mhux minnu, intom informati sfortunatament ħażin, il-Pulizija dejjem tkellmet mal-familjari tas-Sur Spiteri kull meta kien hemm il-ħtieġa li jsir dan jew kull meta ġew mitluba mill-istess familjari biex dan isir. Fil-fatt din is-sena stess Kien hemm tliet laqgħat bejn il-familjar ta' Spiteri u l-Pulizija u għandi hawnhekk ukoll id-dati id-dati ta' meta saru dawn il-laqgħat. B'dan il-każ, dan il-każ qiegħed jingħata l-importanza li li timmerita hemm hemm infakkar Hemm investigazzjoni għaddejja da parti tal-Pulizija u hemm ukoll inkjesta maġisterjali li għaddejja fuqu. Skont ir-riżultanzi li joħorġu fuq dal-każ, imbagħad aħna nieħdu l-passi kollha neċessarja. Però ara ma jmur xi ħadd jaħseb li dal-każ ġie traskurat jew ġie mogħti xi inqas importanza milli milli għandu għandu jingħata. Irrid ngħid ukoll, Mister Speaker, u nagħti krettu lill-Skwadra Kontra d-Droga għax isir ħafna diskors fuq id-droga u rrid sempliċement nelenka, tlabt lin-nies tiegħi jelenkaw kemm kien hemm qabdiet ta' droga, mhux qegħdin nitkellmu fuq kemm tressqu nies il-Qorti għax tressqu kwantitajiet kbar ta' nies il-Qorti fuq traffikar ta' droga u ta' dak ħaqqu mertu l-Iskwadra ta' Kontra d-Droga, però f'pillola. Tqajjem ukoll il-kwistjoni ta' traffikar tal-persuni. Fuq dan traffikar tal-persuni, irrid ngħid li aħna ħadni għadejjem b'serjetà kbira. U tajjeb xtaqt li nelenka l-ħidma li l-Ministeru tiegħi wettaq f'dan is-settur anki matul dawn l-aħħar sentejn fejn saru żviluppi sostanzjali fil-ġlieda kontra t-traffikar ta' persuna. U rrid infakkar hawnhekk illi f'dan l-abbozz ta' liġi li jiena ppreżentajt, Mister Speaker, hemm numru ta' artikoli intenzjonati apposta biex jgħollu l-pieni fil-każijiet ta' traffikar tal-persuni. Fis-sena 2001 Il-Prim Ministru appunta koordinatur responsabbli għal dan il-qasam u ġie mwaqqaf kumitat ta' monitoraġġ rigward it-traffikar ta' persuni, bil-membri jkunu appuntati mill-istess uffiċċju. Dan il-kumitat huwa magħmul minn diversi uffiċjali fosthom il-koordinatur, l-Avukat Ġenerali, il-Kummissarju tal-Pulizija, Rappreżentant tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Ministeru responsabbli għall-intern, u fiha għamilna approċċ ġenerali dirett għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-persuni. Sar diversi xogħol mal-Aġenzija Appoġġ, sar diversi xogħol ta' training ta' persuni biex ikunu preparati. Mhux biss, Imma ġol-Korp tal-Pulizija illum għandna sezzjoni apposta ttrejnjata, speċjalizzata fuq din id-direzzjoni. Saru wkoll numru ta' seminars mal-International Organization for Migration. Tgħallimna ferm iktar dawn it-traits ta' kif wieħed jista' jidentifika dawn it-tipi ta' każijiet, il-vittmi tar-reat u x'inhuma jiġri. Ktibt fuqha wkoll fil-gazzetta biex inżomm in-nies infurmati fuqha iktar minn darba fuq x'inhu jiġri f'din id-direzzjoni. U allura il-korp tal-pulizija anki f'din il-linja għamel ħafna xogħol, għamel ħafna ħidma in preparazzjoni għal dak kollu li hemm bżonn u dejjem in koordinazzjoni ma' dak li l-Istati Uniti tirrakkomanda u dak li aħna naraw fil-lokal li hemm bżonn. Jiena, Mister Speaker, qabel nidħol biex ngħid l-għodda legali li tajna l-Korp tal-Pulizija, l-emendi li għamilna fil-Kodiċi Kriminali, li nista' ngħid huwa illi l-Korp tal-Pulizija minkejja s-suppost demotivazzjoni, minkejja s-suppost nuqqas ta' apprezzament tal-poplu, minkejja l-kritika kollha li jsibu l-membri tal-Korp tal-Pulizija fil-gazzetti u ċerti drabi jkunu verament, verament mhux proprju bilanċjati ħalli ma ngħidx kelma oħra, fl-aħħar li sar, l-aħħar survey li sar Mill-Eurobarometer tal-Unjoni Ewropea jirriżulta li l-Pulizija ġew kklassifikati bħala t-tieni l-iktar dipartiment li jgawdi fiduċja tal-poplu Malti. Naħseb li dan fih innifsu huwa ċertifikat kemm il-Korp tal-Pulizija jiġi kklassifikat qabel istituzzjonijiet oħrajn fosthom il-Parlament li stampa il-unions u l-partiti politiċi. Naħseb illi meta tikkonsidra dan kollu wieħed wieħed ma jistax wieħed ma jistax ma jgħidx ma jgħidx illi dan huwa pass kbir l qudiem Issemma l-bżonn tal-għodod tal-għodod legali għal membri eh, tal-korp tal-pulizija. Ressaqna numru ta' proposti li saru fl-approvazzjoni tal-liġi jiena rrid ngħid li konna minna, konna minna white paper eh, jiena u l-Ministru Tonio Borg msemmija lejn ġustizzja ħjar u eħfef illi llum inqiegħed kopja tagħha fuq il-mejda tal-Kamra u fiha konna ressaqna numru ta' proposti li ġew diġà fis-seħħ u li qed jitħaddmu. Fosthom ressaqna proposta għal użu aħjar tal-proċeduri ċivili u penali biex inaqqsu mill-kawżi li ħafna drabi jitwieldu waħda wara l-oħra, jiġifieri l-ewwel ssir kawża kriminali u mbagħad waħda ċivili. Dan sar billi għamilna numru ta' emendi fil-liġi li fiha Fl-Artiklu 85 tal-Kodiċi Kriminali daħħalna subartiklu li jagħti l-fakultà lill-Qorti Kriminali li tordna li l-persuna li nstabet ħatja li twettaq spoll terġa' tieħu kollox lura kif kien qabel. Fil-kawżi ċivili ta' spoll daħħalna li x-xhieda li tkun inġabret fil-kawża kriminali tista' tiġi ppreżentata mill-ewwel fil-kawża ċivili mingħajr il-bżonn li kien hemm qabel li wieħed jitlob jitlob il-permess. Daħħalna wkoll, fl-opinjoni tiegħi, pass importanti ħafna li ma nafx kemm qed jiġi użat però diversi drabi nitkellem dwaru li fil-kawża kriminali il-qorti meta ssib ħtija għandha hi wkoll il-possibilità li tordna l-ħlas tad-danni għall-persuna li tkun il-vittma fir-reat. U rrid ngħid li għamilna diversi emendi legali kif semma tajjeb l-Onorevoli Tonio Borg biex nagħtu saħħa ferm iktar lill-vittma tar-reat. Naqqasna l-ħin tar-rinviju, għamilna emendi għar-rigward tax-xhieda tal-minuri. Irid infakkar illi minuri taħt is-sittax-il sena għall-ewwel darba fil-pajjiż jixhdu darba waħda biss f'seduta fejn jiġu eżaminati u kontroeżaminati mhux biss imma x-xhieda tagħhom tiġi reġistrata b'mezzi awdjoviżivi liema reġistrazzjoni għandha tagħmel parti mill-prova. Jiġifieri t-tfal meta jkunu qegħdin parti mir-reat Dawn jixhdu darba waħda biss, issir ir-reġistrazzjoni tagħhom u dik dik l-ordeal, dik it-trawma li jiġu l-Qorti bil-video conferencing li daħħalna u għandi ngħid illi mertu tax-xogħol li għamilna bil-video conferencing tul dawn is-snin kellna 170 użu minnu dal-video conferencing. Għamilna wkoll emenda fir-rigward tal-proċessi verbali. Biddilna s-sistema aħjar għall-użu tal-ġurati. Llum il-ġurati, Mr. Speaker, jiġu jiġu eh, magħżula b'sistema b'sistema li hija sistema li hija li hija eh, komputerizzati. Mhux biss, daħħalna wkoll il-fakultà illi ssir ir-rikuża ta' ġurat sija mill-prosekuzzjoni kif ukoll fid-difiża billi wieħed ikun jista' jsaqsi d-domandi id-domandi lill-ġurat qabel jidħol fis-sedja sabiex wieħed jistabbilixxi jekk kemm-il darba għandux preġudizzju jew le. Għamilna wkoll emendi għar-rigward il-kumpens għall-vittmi tar-reat. Għamilna wkoll emendi biex ikunu jistgħu jittieħdu lura l-proprjetà ta' terzi persuni li jkunu qegħdin involuti f'każijiet f'każijiet x'għedulu fejn oġġett jiġi eżebit il-qorti. Saru wkoll emendi fl-Ordinanza dwar il-Qirda tal-Kummerċ. Fl-Ordinanza tal-Qirda tal-Kummerċ kien hemm sitwazzjoni interessanti fejn jekk Persuna minn Malta tintbagħat f'pajjiż ieħor għal skop ta' traffikar tal-prostituzzjoni huwa reat, però jekk timxi persuna minn pajjiż ieħor għal pajjiżna dak mhuwiex mhuwiex reat. Daħħalna wkoll numru ta' ta' reati marbuta mal mas-sentimenti anti-razzjali. Fosthom daħħalna definizzjoni aħjar ta' vjolenza jew mibegħda razzjali bħal li tfisser vjolenza bħal xi tfisser vjolenza jew mibegħda kontra grupp ta' persuni f'Malta, definiti bir-referenza għall-kulur, għar-razza, reliġjon, dixxendenza, nazzjonalità, inkluż iċ-ċittadinanza jew oriġini etnika jew nazzjonali jew kontra xi membru ta' dak il-grupp, daħħalna delitt ġdid kontra min jiċħad jew jiskuża pubblikament jew itaffi b'mod grofsolan xi ġenoċidju, delitt kontra l-umanità u delitt tal-gwerra, u dawk li jiċħdu x-Shoah. Daħħalna wkoll l-Artiklu 83 li jistabblixxi b'mod ċar li l-piena stabbiliti dwar xi reat fil-Kodiċi u x'inhu għandha tiżdied minn grad jew żewġ gradi meta r-reat ikun aggravat għal raġuni li għandhom x'jaqsmu ma' razza, reliġjon jew ikun motivat b'xi mod parzjali jew totali b'xenofobija. Daħħalna lura fil-korp il-kundanna kontra atti ta' piraterija. Emendajna wkoll l-Artiklu 338, subartiklu 2, biex ikkonkludejna bħala parti mill-kontravenzjonijiet għal nuqqas ta' ħlas ta' manteniment anki għal dawk li mhumiex miżżewġa però li għandhom l-obbligu fil-konfront ta' uliedhom li jħallsulhom il-manteniment. Għamilna wkoll numru oħra ta' emendi għall-Kodiċi Kriminali. Dawn l-emendi huma huma kollha intenzjonati biex ġibna lil nfusna in lajn ukoll ma' numru ta' konvenzjonijiet u strumenti internazzjonali, fosthom il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa fuq il-protezzjoni tat-tfal kontra l-isfruttament u l-abbuż sesswali, il-Protokoll tal-Ġnus Magħquda fuq id-drittijiet tat-tfal, il-beħ tat-tfal, prostituzzjoni permezz tat-tfal u pornografija permezz tat-tfal, it-tieni Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-assistenza reċiproka f'materji kriminali, Il-Konvenzjoni li tirrigwarda l-projbizzjoni ta' azzjoni immedjata għall-eliminazzjoni għall-agħar forom ta' child labour, il-Konvenzjoni Internazzjonali tal-Ġnus Magħquda għas-Soppressjoni tal-Atti Marbuta mat-Terroriżmu Nukleari, il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa fuq il-Ħasil u t-Tfittxija u l-Konfiska Teħid ta' Assi minn Delitti. id-Deċiżjoni Kwadru tat-22 ta' Diċembru fil-ġlieda tal-sfruttament sesswali tat-tfal, numru oħra numru oħra ta' dawn. Ma' dan introduċejna għalhekk is-segwenti punti, issudajna l-Artiklu 119, 121 u 188 tal-Kodiċi Kriminali marbuta mal-interdizzjoni, mal-abbużi minn kategoriji ta' uffiċjali pubbliċi u mad-dħul ta' reati għall-użu ta' dikjarazzjonijiet privati li huma li huma eh, ħżiena. Zidna l-artiklu l-pini sabiex nipproteġu l-lidna minn atti ta' pornografija kontra min iġija li tfal jieħdu sem f'dawn l-atti kif ukoll għal persuni li kollhom f'idejhom materjal indeċenti ta' tfal taħt l-età ġi definita aħjar x'nifhmu bil-liġi bħala materjal indeċenti fil-konfront ta' tfal. Daħħalna artikoli ġodda marbuta mal-issoleċitar ta' tfal taħt l-età minn min juża l-mezzi ta' teknoloġija moderna biex jilqa' magħhom jiltaqa' magħhom u mar-reklamar marbut ma' dak li komunement imsejjaħ bħala sexual tourism. Żidna r-raġunijiet tal-aggravju. Ħadna ħsieb ukoll li nagħtu poter lill-qorti li fis-sentenza tagħha tista' tordna li persuna misjuba ħatja ta' dawn ir-reati ma jitħallawx iktar jeżerċitaw ħidma f'linja partikolari. Mhux biss li l-qorti tista' tordna wkoll li dan jidħol fil-fedina penali kif ukoll nistgħu wkoll indaħħlu dawk imwettqa barra mill-pajjiż. Żidna l-piena bi grad jew tnejn fejn isir delitt fuq persuna li qed twettaq dmirha bħala gwardjan lokali. Daħħalna emendi fl-omoċidji involontarji, reati ġodda rigward l-isfruttament tat-tfal u l-skjavitù, reat ġdid għal min jipprova jġib il-kunsens ta' persuna għall-adozzjoni b'mezzi improprji, daħħalna reat fil-każ li jkun hemm serq akkumpanjat minn feriti ta' natura serji, żidna l-artikli marbuta ma' reati fejn persuna jużaw materjali radjoattiv. Ipprojbejna l-użu tal-gas cannons. Fil-proċedura tal-kwerela neħħejna l-bżonn tal-kwerelant ikun preżenti għal kull seduta. Importanti li jkunu għal da. Daħħalna artiklu ġdid kontra min jabbanduna l-annimali. Fit-traffiku għamilna wkoll numru ta' emendi. Il-ħitan zidna l-pieni marbuta mal-influenzi tax-xorb. Biddilna u għamilna liġi ferm iktar flessibbli bl-introduzzjoni tal-użu ta' makkinarju modern. Zidna reati. Daħħalna dispożizzjoni ġodda sabiex kun jistgħu jsiru l-joint patrols mal-Unjoni Ewropea. Għamilna numru numru ta', ta, ta, ta differenza kbira. U rrid ngħid ukoll li għamilna wkoll il-liġi dwar il-gwardjani privati u lokali. Il-liġi li permezz tagħha għall-ewwel darba fiha d-diffikultà daħħalna l-regolamentazzjoni tal-bouncers. U inti taf li waħda mill-problemi li hemm hemmhekk ġo Paċevil hija proprju kif tista' tagħmel tagħmel il-kollegazzjoni aħjar aħjar tagħha. Għalhekk ġie stabbilit għall-ewwel darba lil persuni debitament liċenzjati wara li jsirlhom kors f'postijiet ta' divertiment, dawn il-bouncers ikollhom il-poter li jżommu persuna milli jidħlu f'dawn il-postijiet meta jkunu magħrufa li ddisturbaw jew li aġixxew b'mod vjolenti jew li mmolestaw, kif ukoll li meta persuna qiegħda fil-post li di tkun qiegħda ġġib ruħha ħażin b'aġir vjolenti allura dak il-gwardjan għandu d-dritt li jikkontrolla lil dik il-persuna jżommha sakemm tiġi l-pulizija, li għandhom jiġu infurmati mill-ewwel. Mhux biss, imma f'każijiet ta' molestja, allura l-persuna tkun tista' tinħarġ mill-post. F'dak li huma tliet istanzi, l-użu tal-forza għandu jkun kemm jista' jkun minimu. It-tieni, li persuni li għandhom f'idejhom is-sigurtà ta' postijiet fejn hemm il-flus, ta' oġġetti ta' valur li qed jittrasportaw jistgħu huma wkoll u tajna l-poter lilhom ukoll. Żidna wkoll żewġ artikli ġodda li huma marbutin ma' meta l-gwardjani f'dawn il-kategoriji jabbużaw jabbużaw. Daħħalna wkoll għall-ewwel darba t-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva meta xi ħadd irid jappella minn rifjut ta' liċenzja. Naħseb illi dawn huma dan, passi tajbin. Għamilna att dwar protezzjoni tal-interessi finanzjarji għall-Komunitajiet Ewropej fejn erġajna żidna l-affarijiet il-protezzjoni hemmhekk, ir-ratifika tal-Konvenzjoni dwar is-Cybercrime, ir-ratifika tal-Ġnus Magħquda mas-suppressjoni ta' atti nukleari, u mbagħad għamilna l-liġi tar-reġistrazzjoni għall-protezzjoni tal-minuri. U rrid infakkar ukoll, Mister Speaker, illi hawnhekk fir-reġistrazzjoni għall-protezzjoni tal-minuri, ħadna l-pass importanti għall-kuntrarju ta' kwalunkwe pajjiż ieħor illi daħħalna fis-sistema ġudizzjarja tagħna li mhuwiex reġistru marbut biss jew limitat ma' reati ta' sfond sesswali, imma minflok morna għal iktar reati li huma fl-opinjoni tagħna iktar gravi wkoll li jolqtu l-minuri. Għalhekk fir-reġistru jistgħu jidħlu reati marbuta ma' persuni li nstabu ħatja li biu trafikaw id-droga, bil-minuri f'distanza ta' inqas minn mitt metru u għamilna reġistru li mhuwiex liberament aċċessibbli għal kulħadd bħalma għandek f'ċerti Stati fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Uniti, iżda huwa miftuħ għal entitajiet relevanti li għandhom fuqhom l-obbligu legali li jitolbu l-informazzjoni neċessarja sabiex jassiguraw li ma jimpjegawx magħhom persuni li sehom jkun fuq ir-reġistru. Id-dħul tar-reġistru fid-dħul fir-reġistru la huwa awtomatiku u lanqas limitat. Għalhekk l-ordni li xi ħadd jiġi mdaħħal fir-reġistru tagħtiha l-qorti, li għandha wkoll id-dritt li ddaħħal fir-reġistru ismijiet ta' persuni ġew misjuba ħatja ta' reati li anke jekk mhux fl-elenku tal-liġi, l-qorti, tenut kont taċ-ċirkostanzi, tista' tħoss li għandha xorta waħda tordna li jiġi mdaħħal. Stabbilejna wkoll li m'hemmx lok għal reġistru li hu barra mill-ambitu ġudizzjarju, imma għandu jkun fil-kontroll tal-qorti. Għalhekk dan sar fir-reġistru tas-sezzjoni volontarja tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, minn hemm tidħol l-informazzjoni u minn hemm toħroġ għal min għandu interess li jitlobha skont il-liġi. Iddaħħal ukoll l-obbligu legali espress fuq l-entitajiet relevanti li jitolbu l-informazzjoni neċessarja mir-reġistru. Għalhekk kull min ikun ser jimpjega lil xi ħadd jew jinkariga volontier F'post fejn jkun hemm l-edukazzjoni, il-kura, l-kustodja, it-trobbija tat-tfal, għandu jitlob din l-informazzjoni mir-reġistru. Daħħal ukoll l-obbligu fuq min imexxi dawn l-entitajiet li fejn isir jaf li saru jew ġew imwettqa delitti ta' natura stabbilita f'dan ir-reġistru għandu jieħu ħsieb li jirrapporta dan l-aġir lill-Kummissarju tal-Pulizija. L-informazzjoni m'għandhiex tiġi miżmuma iżda trid tiġi mogħdija taħt piena ta' reat. Għamilna, għamilna ukoll numru ta' emendi marbuta Mr. Speaker f'dan f'dan is-settur u għandek ukoll abbozz ta' liġi hawnhekk illi jieħu ħsieb ukoll jindirizza kwantitajiet kbar ta' problemi li qamu qamu ukoll tul is-sena li għaddiet marbuta marbuta ma' dan. Dan apparti mbagħad il-kwistjoni tal-piroteknika. Anki fil-piroteknika, Mister Speaker, irrid ngħid illi aħna imxejna ukoll passi 'l quddiem u rrid ngħid illi hawnhekk sibt ukoll il-kollaborazzjoni tal-Onorevoli Michael Falzon illi huwa iktar intiż intiż minni fuq dan is-suġġett, però hemmhekk ukoll dħalna għal riformi importanti li fl-opinjoni tiegħi qegħdin iħallu l-frott, nistgħu navvanzaw ferm iktar, però qegħdin iħallu l-frott tagħhom fis-settur. Ovvjament, bdejna mill-ewwel fil-ġurnata meta jiena ħadt il-ġurament tiegħi ta' Ministru, fl-istess ġurnata kien hemm kien hemm l-inċident ta' Naxxar illi fih mietu mietu numru ta' persuni. U rrid ngħid illi l-ewwel liġi li jiena għamilt hawnhekk bħala Ministru kienet dak b'reazzjoni għall-inċident ikrah li kien ġara fin-Naxxar fit-8 ta' Marzu 2008. Fil-post privat kien hemm ħażna ta' materjal pirotekniku illegali u f'dik il-ġurnata mietu n-nies u tajjeb li niftakru f'kemm persuni jiġu nieqsa f'dan is-settur. Nieħu l-okkażjoni sabiex minn qalbi hawnhekk nappella għall-attenzjoni tul dis-sena fl-istaġun tal-festi li ġej. Biss b'dawn l-emendi li għamilna fl-Ordinanza dwar l-Isplussivi, Għamilna s-segwenti, introduċejna pieni aktar iebsa f'diversi dispożizzjonijiet antiki, għamilna introduzzjoni ta' delitti ġodda, poteri aqwa u iktar effettivi lill-qorti, inkluż is-sospensjoni tal-liċenzja matul il-kawża, irtirar definittiv, ordni tal-ħlas tad-danji ċivili lill-vittma u l-konfiska tal-proprjetà lil min iwettaq ir-reat, l-ewwel darba li daħħal, u ħa ngħid x'inhuma dawn, Mister Speaker, fl-Artiklu 27, Għedna li minn taħt l-Artiklu 23 jiddaħħal, jiftaħ jew iżomm jaħdem splużivi f'post mhux liċenzjat il-piena minn 76 euro telat għal 465 euro miegħu minn massimu ta' sitt xhur ħabs jew miżjuda għal eh, skużi qed ħażin il-piena minn minn €76 sa €465 telgħet għal €2,005 sa €25,000 u r-reat tal-ħabs minn sitt xhur ħabs telgħet minn sentejn għal ħames snin ħabs. Fl-Artiklu 29, lil min iżomm fid-dar tiegħu jew f'post ieħor, jaħdem, jaħżen, ibigħ, joffri għall-bejgħ jew ikkonsenja materjal splussiv lil persuni mhux awtorizzati, dan għandu tiżdiedlu l-piena minn minimu ta' sitt xhur ħabs għal jew multa ta' il-massimu kienet 450, tellajniha minn sitt xhur għal sentejn jew multa ta' 15-il elf. Għamilna wkoll diversi diversi affarijiet oħrajn, żidna il-kunċett li meta xi ħadd jagħmel ħaġa bħal din jista' jkollu l-konfiska tal-proprjetà privata tiegħu, mhux biss, imma l-ħati jista' jkun ikkundannat li jħallas id-danni ċivili fis-sentenza li semmejt. U mbagħad għamilna numru ta' emendi fil-legal notice illi permezz tagħha l-ewwel ħaġa li għamilna hija daħħalna r-regolamenti neċessarju għat-tqegħid fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi infakkar illi jiġi ħafna materjal ta' piroteknika minn diversi postijiet fid-dinja u għamilna r-regoli neċessarji biex nikkontrollaw dan is-settur mhux biss, imma daħħalna għall-ewwel darba l-Ispettorat. Irrid ngħid li l-Ispettorat kien qiegħed jaħdem fuq bażi amministrattiva, però wara din l-bażi amministrattiva daħħalnih poteri iktar qawwija fil-liġi. Irrid ngħid li l-Ispettorat qiegħed jaħdem tajjeb, hemm xogħol li rnexxielu jagħmel, tella' l-livell aħjar tal-kmamar tan-nar, jagħti diversi pariri, kont preżenti jiena għal diversi laqgħat bejn l-ispett ma' l-ispettorat u mbagħad tkun preżenti wkoll f'laqgħa bejn l-ispettorat u l-kumitat tal-peroteknika. Daħħalna wkoll numru ta' passi li bihom l-kmamar tan-nar qed jiġu awtokontrollati aħjar x'jagħmlu bil-materjal tagħhom. Għamilna il-material safety data sheet. Iffissajna wkoll l-użu tal-potassium chlorate għal ċertu ammont. Ikkontrollajna aħjar il-bomba. Kif issir il-bomba meta tiġi sparata, kemm hu d-daqs tagħha. Introduċejna distanzi iqsar għal numru limitat ta' tipi ta' sparar. Daħħalna regolamenti ġodda ta' kif isiru l-isparaturi tal-murtali. Għamilna wkoll emendi oħrajn marbuta mal-liċenzja A, B u C u rrid infakkar li f'dawn is-sentejn saru wkoll b'suċċess l-eżami fuq il-liċenzja A u issa wasal fl-aħħar hekk ma ħarġx diġà r-riżultat tal-liċenzja B. Sar ukoll kontroll f'dak li għandu x'jaqsam maċ-Chinese crackers. Għamilna issa wkoll l-aħħar pass, l-introduzzjoni tal-liċenzja tal-liċenzja temporanja għal min ikun qiegħed jiġi minn barra. Hawn ukoll għamilna wkoll numru ta' passi 'il quddiem illi naħseb li huma li huma tajbin. Pass ieħor importanti illi ma kien faċli xejn kien dak marbut mal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin u l-implementazzjoni tal-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi. Fuq dan is-suġġett sar ħafna xogħol sabiex nippreparaw it-triq biex il-ġustizzja riparatriċi tkun tista' taħdem. Din il-mira mhix faċli tintlaħaq. Ħadd hawn ġew f'dil-Kamra ma jista' jgħid li tista' tfaqqa' subgħajk u s-sistema tal-ġustizzja riparatriċi tista' ssir f'ħakka t'għajn. Din sistema illi titlob ħafna attenzjoni u ħafna xogħol kif fil-fatt ħadet. Irrid ngħid bħala linja ġenerali illi stabbilejna li nagħmlu numru ta' affarijiet. L-ewwel li nagħmlu mekkaniżmi interni biex nibdlu l-kultura u nippreparaw għal dak li ġej. It-tieni, ippubblikajna White Paper għal konsultazzjoni pubblika illi nitlob li nressaq, nippreżenta fuq il-kam, fil-mejda tal-Kamra, ir-rapport li sar, ir-rapport li sar fuq dan, fuq dan is-suġġett. It-tielet, ippreparajna qafas legali li minnu twieldet finalment din il-liġi li hija pass kbir 'il quddiem fis-sistema legali. Infakkar, Mister Speaker, li din l-amministrazzjoni kienet eletta fost l-oħrajn fuq il-wegħda politika li tiġi introdotta l-parole. Li nista' ngħid, Mister Speaker, hija li l-affarijiet kważi kollha illi kellhom isiru taħt il-manifest elettorali tal-partit jien għamilthom. Joqosni waħda li hija marbuta mal-electronic tagging li jekk jekk jekk kollox imur tajjeb, lejn l-aħħar ta' dis-sena, il-bidu tas-sena li ġejja, inkunu nistgħu nibdew nħaddmuha wkoll. Però dik ukoll titlob, titlob ħafna u ħafna u ħafna xogħol u ħafna attenzjoni partikolari għaliha, għax hemm ħafna kwistjonijiet legali, amministrattivi u finanzjarji involuta. Mill-bidu ta' dil-leġislazzjoni għalhekk bdejna naħdmu fuq dil-linja, però wara li kif diġà għamilt aċċenn, għaliha konna inkarigajt inkjesta interna fuq l-operat tal-Faċilità, dħalna għall-proċess li bih tlaqna biex nirriformawha. X'irrid ngħid hawn, Mister Speaker? Irrid ngħid illi waqt li aħna bdejna l-proċess tal-ħidma tal-White Paper fl-2008 jien kont inkarigajt biex issir inkjesta ġol-Faċilità Korrettiva Dik l-inkjesta ġiet konkluża, kien hemm rapport tagħha, ġew pubblikati r-riżultanzi ta' dak ir-rapport fil-pubbliku u fuq dak ir-rapport bnejna kumitat biex jimplimenta dak li kienet qiegħda tgħid dik l-inkjesta. Mhux biss, magħha wkoll ħadna inkonsiderazzjoni dak kollu li s-CPT kienet qiegħda tagħti tagħtina bħala pariri. Irrid ngħid ukoll illi s-CPT aħna mhux biss nippubblikaw ir-rapport tagħha imma nippubblikaw ukoll dak li aħna qegħdin nimpenjaw ruħna li nagħmlu mas-CPT. U tul dan il-proċess ta' dawn l-aħħar erba' snin kellna jaħdmu ġol-Faċilità l-ewwel il-grupp marbut mal-ġustizzja riparatriċi u mbagħad il-bżonn illi wieħed ikun jista' ikun jista' jimxi. Irrid ngħid, Mister Speaker, illi għall-kuntrarju għal dak kollu li seta' deher fil-media barra, il-passi fil-konfront ta' din is-Sinjura Bickel, li ma rridx ngħid iżżejjed għax għandha l-kawża tagħha għadha pendenti l-Qorti, dawn ħarġu proprju mir-riżultanzi ta' dan ir-rapport. Mill-investigazzjoni li semmejt tas-sezzjoni tal-Pulizija tal-Iskwadra kontra d-Droga, imxew u ħadu passi kontra tagħha. Għalhekk kont jien li ħadt il-passi neċessarji sabiex kull forma ta' abbuż li kien hemm fis-sena 2000 ma jitkomplewx u kull min b'xi mod abbuża ġie investigat mill-Pulizija u ttieħdu l-passi kriminali kontra tagħha. Għalhekk sar il-ġuri kontra tagħha, għalhekk instabet ħatja in prim'instanza u issa qed tistenna l-appell. L-istess sentenza però però tas-Sur Imħallef, li għandi rispett lejh, però ġiet żgwidata minn ċifra li dehret erronjament f'rapport tal-Kummissjoni Nazzjonali kontra l-Abbuż mid-Droga, Alkoħol u Dipendenza fejn ingħad li kien hemm 41 ta' persuni fil-falċilità li huma dipendenti fuq id-droga. Fir-realtà, din il-figura kienet żbaljata fuq żewġ binarji. L-ewwel illi dik il-figura kienet ta' persuni illi se jidħlu ġol-faċilità ta' Kordin, mhux li qegħdin attwalment jieħdu d-droga ġol-faċilità ta' Kordin. Il-figura kienet ta' 30 fil-mija tal-persuni li jidħlu ġol-faċilità kull sena. mhux ta' 30 fil-mija tad-dipendenza kollha, it-tieni, li tindika illi l-persuni li kellhom traċċi ta' droga kienu dejjem dawk li daħlu qabel fil-faċilità u l-Kummissjoni stess ħarġet stqarrija li fiha qalet, It is not saying that people who entered the prison drug-free developed a habit during their stay there, dikjarazzjoni mill-iktar ċara mill-istess Kummissjoni u anzi n-nott hija kapitali. U rrid ngħid ukoll, Mister Speaker, li jiena konfortat f'da fuq żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa saritli domanda parlamentari min-naħa l-oħra kemm persuni ġew kkundannati fil-Faċilità b'reati marbuta mad-droga f'dawn l-aħħar erba' snin. Sibna illi daħlu fil-faċilità 450 persuna. Id-domanda kienet tkompli tgħid, isma', kemm minn dawn l-450 reġgħu daħlu lura? U sibna li daħlu lura erbatax-il persuna, jiġifieri, minn 450 persuna li daħlet ġo dil-faċilità li fiha suppost illi hemm użu użu liberali tad-droga kif qed sfortunatament ħadd ieħor jipprova jagħti l-impressjoni fuqha dal-post u nappella, nappella mill-qalb biex ma nkissrux ix-xogħol kollu li qiegħed isir min-nies ġol-faċilità biex jikkumbattu d-droga. Jiena F'kull faċilità fid-dinja għandek element ta' droga li jidħol, però f'kull faċilità jittieħdu l-passi neċessarji u jkun hemm strateġija, imma l-istrateġija ovvjament trid tinżamm u tinbidel skont iċ-ċirkostanzi u skont iż-żmien. U wieħed irid joqgħod attent għax appena wieħed jgħid, X'inhi l-linja normali ta' kif tagħmel is-searches, ta' kif tagħmel l-affarijiet, ħaddieħor illi hemm ġo illi hemm ġo ikollu intenzjonijiet mhux proprju tajbin ikun jista' jobsor x'inhi s-sistema u allura iżomm l-affarijiet milli jsiru. Mill-eżamijiet regolari, għax dawn jgħidu li għamel random tests, mhux random, regular tests, random, random jista' jkun li jiġi fuq nies illi Laqgħat kellhom il-xedulu, id-droga fuqhom. Laqgħat ħadu d-droga u wisq u wisq anqas se jieħdu droga. Mhux random, regular fuq in-nies illi meta jidħlu ġol-faċilità jkunu detected li ħadu jew il-kannabis, jew l-eroina, jew il-kokaina, jew inkella jkollhom traċċi ta' tnejn, jew jkollhom traċċi ta' tlieta. Fuq dak li jrid isir konċentrazzjoni u nista' ngħid, Mister Speaker, illi F'dawn l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena saru numru ta' tfittxijiet fiċ-ċelel. Niftakar l-onorevoli l-onorevoli eh, membru għamel ħafna kapital eh, f'ġurnata minnhom għal-rigward għal-rigward suppost eh, xi ħadd li kien qed ikabbar qiegħed ikabbar xi pjanta xi pjanta ġol ġol ġol faċilità. U nfakru li pjanta ma kienx hemm, kull ma kien hemm spun-tar ta' jiena dak li spjegawli ta' qanneb jew affarijiet li jiġu mal-iskalora sewwa illi illi beda tittieħu tittieħu u l-nies tal-ħabs fix-xogħol normali tagħhom tas-searches indunaw biha u mill-ewwel ressquha l-qorti. Jiġifieri ma kienx hemm xi pjanta ta' xi tliet pulzieri ta' jew kien hemm xi pjanta illi fiha tista' toqgħod taħtha għad-dell, kien hemm l-ispuntar ta' dil-ħaġa. Ġifieri dik anzi indikazzjoni mill-iktar ċara illi indikazzjoni mill-iktar ċara illi ġol-faċilità jsiru tfittxijiet friċċelet u jsiru wkoll dawn ir-regular ukoll urine tests. Tul din is-sena diġà saru 430 regular urine test. Minnhom irriżulta illi 8 fil-mija instabu b'xi mod illi kellhom xi ħaġa. Il-bqija, Mister Speaker, ix-xogħol li huwa marbut mal-ħabs huwa xogħol li jrid jibqa' jsir kontinwament. Anki ġejt ikkritikat fuq il-kwistjoni tad-direttur tal-faċilità, fuq meta ġie appuntat id-direttur tal-faċilità. Id-direttur tal-faċilità ġie appuntat bi proċess. L-ewwel fl-2008 kien għadu spettur id-direttur, wara ġie maħtur bħala supretendent. Għamel perijodu acting director u għamilnieh acting director apposta biex il-bord li konna waqqafna, li kienet magħmula minn tliet diretturi min-naħa taċ-ċivil u t-letteraturi minn barra taċ-ċivil jagħtuna r-rekomandazzjoni tagħhom ta' kif għandha ssir l-istruttura tal-management tal-ħabs. Mir-rapport tagħhom huma qalulna li għandu jerġa' jkun hemm id-direttur tal-ħabs u allura minn hemmhekk imxejna biex saret talba liċ-ċivil biex tista' toħroġ is-sejħa għal direttur tal-ħabs, saret is-sejħa, ġie magħżul u ingħata u ġie appuntat is-Sur Abram, Abram eh, Zammit. Saret il-kritika fuq il-Bord tad-Dixxiplina. Il-Bord tad-Dixxiplina sad-9 ta' Mejju ta' dis-sena ma għandu ebda każ pendenti. Sar diskors ukoll fuq il-blocking ta' telefonati fil-faċilità. Da huwa wkoll ftit diffiċli. L-apparat li jiena ma nifhemx fih, però l-apparat li ġejt informat dwaru huwa apparat li meta tagħmlu jispiċċa jimblokka mhux biss it-telefonati tal-faċilità imma jasal ukoll barra mill-faċilità, Raħal Ġdid u f'ċerti każijiet anki 'l bogħod sa Santa Venera. L-Onorevoli Falzon qajjem il-kwistjoni ta' persuna li ġie aggredit fil-faċilità. Ninfurmah li dal-persuna ma ġiex aggredit waqt li kien qiegħed fid-Division imma ġie aggredit fil-yard. u l-persuni involuti li aggredewh ittieħdu jew se jittieħdu passi passi kriminali kontra l-Qorti. Hemm ħafna aspetti pożittivi fil-ħabs u dawn l-aspetti pożittivi mhumiex qegħdin joħorġu barra u nappella sinċerament lin-naħa l-oħra tal-Kamra biex għalkemm jiena l-bersagħal politiku tagħhom fuq affarijiet oħrajn, però l-affarijiet it-tajbin ġol-ħabs Jagħtuhom mertu, u hemm bżonn li jagħtuhom mertu, ħalli jkomplu jiġu ssudati. Il-ġustizzja reparatriċi, li issa nidħol iktar 'il quddiem dwarha, tiddependi fuq hekk, però waħda mill-miri tagħna kienet li nissudaw l-edukazzjoni ġol-Faċilità. Dan għamilnieh, Mister Speaker. Ġol-Faċilità illum, ġol-Faċilità illum, għandek, għandek. numru, numru eh, varju, varju ta' persuni li għandhom, per esempio, għanna 84 persuna li għandhom livell ta' edukazzjoni primarja. Għanna 283 persuna ta' edukazzjoni sekondarja. Għanna 5 li għandhom edukazzjoni terzjarja. Mbagħad għandna 45 persuna li huma kompletament illitterat. Allora da fisser illi ġol faċilità biddinna L-istruttura tal-edukazzjoni x'għandu jsir? Illum hemm lezzjonijiet fil-Malti, fl-Ingliż, fit-Taljan, fil-Franċiż, fl-Ispanjol, fil-Matematika, fil-Filosofija, fl-Istudji Soċjali u fl-Accounts. Dan apparti hemm korsijiet ta' ċertifikat tal-Electrician Licence A, tal-Maid, Freight and Shipping, Hemm il-mużika, computer awareness, issa li tidħol iktar fil-fond fuqha, ECDL, Microsoft Digital Literacy u anki għandna n-nisa li qed jagħmlu kors ta' se ngħidu beauty technician. Apparti dan għandna numru ta' priġunieri li qegħdin imorru barra fil-faċilità, fl-ETC, fl-ITS, fl-MCAST u anki fl-università fejn għandna persuna li tieħu kors fl-antropoloġija. Illum għandna l-post li qiegħed jitħaddem sew, inkluż is-Sibt! Sa issa daħlu diġà 363 persuna f'dawn it-toroq. Kellna kwantità kbira ta' persuni li ggradwaw f'diversi branki. Il-librerija fil-faċilità ukoll rajna żieda fis-self tal-kotba u l-ħin tal-ftuħ tagħha żdied. Mhux biss, imma ukoll għandna ukoll kwantitajiet kbar ta' nies li issa qegħdin jagħmlu użu, qegħdin jagħmlu użu minn mill mill-faċilità ġdida li tajnihom illi jieħdu kotba mill-libreriji pubblika. Illum għandna l-servizz illi l-librerija pubblika edha servi kotba direttament ġol-faċilità. Dak għandek illum 30 resident, mhux biss, imma llum bdejna wkoll id-diskussjoni biex nippreparaw ukoll numru minn dawn ir-residenti biex meta joħorġu minn hemm, jekk ikunu qed jaħdmu tajjeb diġà ġol-ħabs, jagħmlu kooperattiva. Diġà bdejna ukoll dik il-binar. Fuq l-IT, ħa nitkellem ftit fuq l-IT. Mertu tal-Ministru Ostingat ingħataw numru ta' kompjuters illi fuqhom il-faċilità korrettiva introduċiet l-informatika għall-ewwel darba fil-ħajja ta' ħafna residenti. Jiena kont preżenti l-Ħabs meta mort ma' Sur Ray Abela ta' dik il-kumpanija TCTC illi ppreżenta numru ta' kotba lill-Faċilità u hemmhekk hu staqsa lill-għalliema li hemm, staqsa lir-residenti x'qed jgħidu u meta ħareġ minn hemm da qalli qalli impressjonat bil-livell li intkom irnexxielkom tilħqu bl-akkreditazzjoni li intkom tilħqu. Tkomplux hekk jogħġbok ma' qrux xogħol tal-Ħabs. Hemm bżonn li intkom tingħaqdu magħna. Diġà meta ġejt bil-liġi tal-ġustizzja riparatriċi tlabtek biex inti tkun magħqud, minflok trid tibqa' tattakka għal skopijiet politiċi. Kemm hija ħaġa żbaljata. Nixtieq ngħid hawnhekk li introduċejna l-informatika l-ewwel darba fil-ħajja ta' ħafna residenti. Għalkemm ħafna mir-residenti taħt it-30 sena ma kinux totalment ġodda għall-użu tal-kompjuter, l-esperjenza tagħhom fil-maġġor parti tagħha kienet limitata għal-logħob u l-użu tal-internet. Permezz tal-kors tal-Computer Awareness, minn mindu ġie varat il-proġett madwar 70 resident qabdu t-triq biex isiru letterati fl-użu tal-kompjuter. Minbarra dan, il-kors isir, il-kors komplut tal-ECDL, kif ukoll il-kors Witti t-triq għall-ECDL, Sar ftehim mal-ETC biex il-skola tal-faċilità ssir satellite centre tal-ETC u permezz ta' dan jiġu solvuti l-problemi loġistiċi bl-istudenti jieħdu jagħmlu testijiet f'Ħal Far. Dil-fakultà qed turi li qajmet ħafna interess u għandna wkoll numru numru ta' persuni li qed jaħdmu. Għandna għandna x-xogħol, għandna l-processors ta' Pentium 4, eċċetera, eċċetera. U mbagħad mhux biss, imma ħadna ħsieb ukoll jekk trid jekk trid nellenkomlok. Qaqa' minnha wkoll ġol-faċilità għall-ewwel darba ħafna post fejn in-nies jistgħu jaħlu l-enerġija. U għaqdeha hekk dak krettu ta' xejn. All right, jiena kull m'għamilt meta għamilna l-ground tal-futbol ġibt għad-DOI, ma ġibtx il-Malta kollha, all right, għandi forsi għandi tort jiena. All right? Però illum intom tafu li hemm ground tal-futbol li huwa sintetiku hemm ġew li jsir xogħol tal-balluni l-ħin kollu, il-ħin kollu għaddejjin jilagħbu u jiġu teams minn barra. U ġol faċilità il-ħin kollu jiġi użat. Hemm il-volleyball li jagħmlu wkoll. Għandhom ukoll erba' gyms ġol ġol faċilità. Daħħalna wkoll gym ukoll għal persuni li huma tal tal x'għedulaw il-gwardjani il-gwardjani ukoll. Għamilna wkoll medical infirmary room. Inti, inti eh, tajtni krettu, u nirringrazzjak, ma qdartni għax qiegħda fis-sular ta' fuq u fis-sular ta' taħt. Da tagħmel użu użu minn dak li għandek, però eh, din l-medical infirmary room għandek reception area, għandek spiżerija, għandek nursing area, kif ukoll għamilna kamra għad-dentistrija bl-istess faċilitajiet li għandu kull dentist modern. Llum m'għandix bżonn nibqa' noħroġ in-nies in-nies ġol-faċilità. Meta jiena sirt Ministru sibt illi minn ġol-faċilità kull sena joħorġu madwar 290 priġunier ġol x'għidulu hawn ġol Madonna ġol-Mater Dei minħabba problemi ta' dentistrija. Illum għandna dentist li jiġi hemmhekk u għandu l-attrezzamenti l-attrezzamenti kollha moderni. Il-jors. Il-jors ukoll, Mister Speaker, għamilna ħafna xogħol hemm ġo ġo l-jors. Ippreparajna n-nies, nagħtuhom ħafna taħriġ hemmhekk. Reċentement kellna ukoll kellna ukoll ehm, kellna wkoll reċta li saret ġo St. James Cavalier, nirringrazza li St. James Cavalier li offrita b'xej, kienet mimlija erba darbiet, pero mhux biss, Qegħdin ukoll nimxu għax dak saret iktar għall-English speaking jew għall-Maltin li jafu jitkellmu bl-Ingliż jew inkella barranin li qegħdin hemmhekk li sfortunatament għandna numru ta' żgħażagħ taħt il-21 sena li qegħdin hemmhekk illi illi eh, Marija Santissima, illi qegħdin huma wkoll huma wkoll eh, jiskontaw sentenza ta' ħaf. Però issa wkoll ħanibdew ukoll ġol jors għax qed nagħmlu wkoll ħaġa oħra għall-priġunieri l-oħrajn, ġol-jors ħajkonna wkoll nies il qegħdin fil-Park Malti li offrew tipo bħal ġew Quattromani biex jagħmlu wkoll l-istess ħaġa għal dawk li huma Maltin. Ġol-faċilità nnifisha, ġol-faċilità nnifisha ma nafx jekk inti attendejtx għamlu r-rexta għotja. Illum qegħdin jippreparaw oħra. Jiena meta mort il-ħabs, sibthom qegħdin jippreparaw oħra ġdida u tara n-nies illi l-grupp oriġinali qiegħed jiżdied b'grupp ieħor ta' nies. Dawn huma kollha passi 'l quddiem. Dawn passi 'l quddiem. Jiena qatt ma ppretendejt ta' illi f'ħakka t'għajn ġol-ħabs ħa nirriformaw kollox ta', imma almenu wieħed irid jagħti, x'ngħidu, jagħti mertu tax-xogħol li sar. anke f'dak li għandu x'jaqsam il-liġi tal-ġustizzja riparatriċi. Sa liġi tal-ġustizzja riparatriċi, it's a major, alright, it's a major. It's a major step, il-għala, u hija major step għax titlob illi tibdel il-kultura kompleta tan-nies li hemm ġew. Issa inti għandek gwardjani tal-ħabs, għandek diretturi, għandek managers li għandhom derrijin b'sistema differenti, sakemm inti ċċaqlaqa s-sistema, sakemm tbiddel il-kultura, għandek is-żmien tagħha. Mhux biss, inti trid iddaħħal il-liġi b'mod illi l-affarijiet ikunu preparati u tajjeb, u biċċa taqa' wara biċċa oħra. Ma tistax iddaħħal kollox f'daqqa. Jekk iddaħħal kollox f'daqqa, is-sistema taqagħlek. U naħseb li almenu jiena li int deċiż illi dis-sistema taħdem, li għandi għal qalbi li biex tgħidu hekk għax wellidt il-baby jiena kif jgħidu, rajt jien għandi għal interess li dessir. U llum Għandek diġà l-Offender Assessment Board. X'qed jagħmel l-Offender Assessment Board? L-Offender Assessment Board qiegħed jara d-diversi persuni li għandhom huma l-possibilità li japplikaw, li jkunu eliġibbli mhux neċessarjament li jingħataw, li jippreparalhom il-care plan tagħhom u li jippravalhom il-care plan li jridu jidħlu għaliha. Infakkar jiena għax jiena nibda ngħid qed neżistu fuq l-istess pjaneta, il-kunċett kollu huwa li kull persuna Illi jidħol ġol-Faċilità hija ambizzjuża. Ħafna hija ambizzjuża, imma jekk ma tkunx ambizzjuż, jekk ma tkunx ambizzjuż x'tagħmel? U f'dil-ħaġa konna mhux progressivi aħna, ultra progressivi u tina mertu li konna hux moderati, konna progressivi għax mhux biss daħħalna l-parole, imma daħħalt ukoll il-victim offender mediation. U jiena naf x'jiġifieri l-victim offender mediation, naf id-diffikultà li fiha, naf ukoll id-diffikultà illi tagħmel il-revision illi mhix iktar ibbażata fuq sistema awtomatika. Jiena nfakkar biss il-polemika kollha li kien inqalgħet fis-sajf. Alright, mela ok, mela jiena qiegħed qiegħed xejdulu bi kwieti bi kwieti sewwa nistenna l-operazzjoni sa tant riefnu kbir x'jiġifieri ċertu sinjur ħareġ barra bir-remission awtomatika. U nfakkar, għax kollox, kollox issa issa ntesiet, issa ntesiet, però però ħanagħlqu l-kapitlu. Però infakkar illi aħna ħa kellna sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali li kienet qalet li persuna li qiegħda fil-faċilità li tagħmel delitt ieħor Dik ma tistax tieħu passi dixxiplinari kontra tagħha. Trid tagħżel jew li tieħu passi dixxiplinari tagħha billi tneqqsilha mir-remission jew inkella tipproċedi b'kawża il-qorti. E, issa, l-Onorevoli Tonio Borg kien ġustament għamel emenda fil-liġi fejn qal meta inti tkun fil-faċilità u tikkommetti reat, allura ir-reat tiegħek jiżdiedlek b'żewġ gradi jew tliet gradi. Allura xi ħadd ċaħad u dik hija l-linja li hu ħa u jiena sostnejt li jagħmel delitt hemm ġo jitressaq mill-ewwel il-Qorti. U meta jitressaq il-Qorti hemmhekk qed jieħu piena iktar kbira minn reat normali. Allura, allura, int trid tagħżel jew tnaqqaslu r-remission fi żmien l-antik jew le. U nfakkrek, li meta jiena ġejt hawn għad-diskussjoni fuq il-ġustizzja riparatriċi u kien tajjeb li għamilna d-dibattitu u kien tajjeb li ħallejna l-ilma joqgħod għax ħarġu ħafna ideat oħrajn fil-perkors, kien hemm membri tal-Oppożizzjoni li qaluli x'jiġifieri? X'jiġifieri inti ir-remission ħa ġġibha kondizzjonata? Ir-remissjoni ħalliha awtomatika u tiftakar int u jien Fuq dal-punt, inti kont qbilt miegħi li r-remissjoni ma tkunx awtomatika ma tkun kondizzjonata, u hekk għandu jkun. U allura l-care plan jiena kif nista' nħajjar lil xi ħadd li qiegħed ġol-faċilità li jgħidli, O iva, jien għandi seba' snin hawn ħa noqgħod nistenna, ma rrid nagħmel xejn. Fil-ħażen kont u fil-ħażen irrid nibqa'. Kif nista' jiena nħajru lil dal-bniedem biex jidħol f'xi triq li b'xi mod, li b'xi mod jiġi għad-dawl tat-tajb? Jien għalija Kull persuna li jidħol ġol-faċilità li s-soċjetà terġa' tirbħu lura huwa tnaqqis fid-delinkwenza, huwa tnaqqis fil-kriminalità. Huwa tajjeb li xi ħadd jieħu d-deterrent tal-ħabs u jkun qiegħed il-ħabs, però mhuwiex biżżejjed. Hemm bżonn iktar affarijiet. U hawn għamilna l-linja li konna qbilna fuqha u nittama li għadek taqbel inti miegħi sewwa illi xi ħadd tagħmillu l-linja tal-programm li jrid jagħmel. Xi jrid jagħmel? X'irid jagħmel? Jiġifieri jrid forsi jibda jħallas il-kumpens lill-vittma tar-reat, irid jitgħallem dawn l-affarijiet, irid jieħu programm f'ċertu anger management, jew irid jieħu programm f'affarijiet oħrajn, irid jieħu programm biex joħroġ mill-problema tad-droga. U anke fuq il-problema tad-droga issa nitkellem x'qegħdin nagħmlu wkoll ġol-faċilità. Sewwa ż-żewġ affarijiet importanti li qegħdin nagħmlu. Dak il-persuna tgħidlu inti jew għar-remissjoni jew għall-parole trid tgħaddi mill-istess triq. Mhux tagħżilli, tajjeb tagħżilli remissjoni biex ma tagħmel xejn. Li nkun responsabbli jiena quddiem il-poplu Malti li qed nipprova nagħmel daċ-ċaqliq? Allura, allura jien nirringrazzja eh, in-nies kollha li ħadu sem. U rrid ngħidlek li ma kienx faċli jien għamilt is-sena l-oħra waqt il-kriżi tal-Libja niltaqa' man xorta waħda tal-Ministeru ġbart is-stakeholders kollha. il-qorti, il-pulizija, il-probation officers, in-nies tal-faċilità, kull min b'xi mod jista' jkun involut fil-ġustizzja riparatriċi u ltqajt almenu ma ngħidx kull ġimgħata, imma ħa ngħid kull ġimgħatej iltqajt magħhom, dorna l-liġi biċċa biċċa, rajna dak kollu li mhux tajjeb, żidna magħha dak li hu jista' jidħol biex jippreċiżah, biex inkun ċert li meta nibdew il-proċess tagħha u li hija ambizzjuż u li lkoll għandna naċċettaw li hu ambizzjuż, kemm jista' jkun ma jkollix problemi. Ma jkollix problemi jgħiduli għax imissek għamilt din l-emenda, għax għamissek għamilt l-affarijiet l-oħrajn. U tul il-perijodu li jien għamilt bil-gwerra tal-Libja, xorta waħda bqajt inżomm Lili nnifsi attent fuq din. U mnalla, u mnalla x'ħarġu diversi punti illi qabel ma kinux ħarġu. U ovvja, hija ovvja ħaġa naturali. L-ewwel tagħmel white paper, taħseb fuqha, taqra. Jiena dil-white paper li għamilt, mhux qabbadt il-ġranet għedtlu iktibieli l-white paper. Ta, qbadtha u erġajt noqgħod naqra linja linja bl-Ingliż u bil-Malti biex inkun ċert x'fiha ma fihiex. All right, mhux biss, anki l-liġi. Qrajt, dħalt fiha jiena biċċa biċċa, parti parti, biex jiena nkun ċert minn dak li qed isir. Illum għamilna żewġ passi importanti. Issa, issa, qegħdin nimxu pass ieħor 'il quddiem. 'Il quddiem nagħmlu daqt ir-remission board u daqt nagħmlu wkoll il-parole board. Però l-ewwel biex il-parole board ikollu x-xogħol, irid l-offender assessment board jipprepara x-xogħol. Għalxejn nagħmel il-parole board meta jiena m'għandix l-offender assessment board. Dan mhux xejn mhux xi ħadd iħabbat il-bieb jgħidlu hawn tieni l-parole xbin ta' ħa noħroġ. Ta' jrid. Ipprepara fejn u ħa ngħidlek. U di hija importanti ħafna. Is-sistema trid tkun doppjament, triplament garantita. Jekk ikollna każ wieħed, Onorevoli Falzon, ta' xi ħadd Li jingħata l-parole u joħroġ barra, il-liġi tgħid jekk joħroġ barra u jagħmel reat jerġa' jidħol lura. Però fl-opinjoni pubblika dak il dak il-każ wieħed taf kif isir fuq il-gazzetti front page, all right, u s-sistema kollha li ilna naħdmu tintrema għax hemm min għandu interess ħabib U ifhmuha di, hemm fil-kriminalità min għandu interess li s-sistema ma taħdimx u bid-diskors tagħkom involontarjament intkom tgħinuhom. U di l-ġlieda kbira anki l-liġijiet li għamilt jiena naf il-ġlieda kontra d-delinkwenza kontra l-kriminalità kif trid issir u żgur ħadd minnkom ma seta' jgħid li jimxi mod imċappas u mod kull imċappas Għamilna, x'għamilna? Għamilna d-Dipartiment tal-Probation and Parole. Tuna dal-krettu, tuni dal-krettu li għamilt il-probation and parole u għamilt żewġ affarijiet li inti taf bihom. Oh Marija Santissima. Kemm hu faċli d-diskors. Infakkar li l-ewwel kont għamilt emendi biex nissoda l-probation. So, jien li ma għamilt xejn, jien li ma għamilt xejn, ħasit minn qabel biex nagħmel liġi biex nagħmel lajtrum tikka kafe Liġi biex il-probation nissudah. Tissudajtha jien f'żewġ direzzjonijiet importanti. L-ewwel, fil-kwistjoni tar-rapporti. Hi l-għala. Diversi probation officers, u ħa ngħidlek, iltqajt magħhom dawn in-nies diversi drabi, jistgħu jgħidulek nies li jagħmlu xogħol tajjeb, xogħol ta' mertu kbir. Dawn fost ix-xogħol li jagħmlu, jagħmlu ħafna xogħol ukoll mad-drogati. ma' nies li huma jkollhom sentenza ta' probation u fis-sentenza ta' probation ikollhom nies li għandhom nies bi drogati. Dawn mhux dejjem jobduhom f'dak li jkunu qed jgħidulhom. Sfortunatament ġol-qorti hemm kien hemm is-sistema illi tagħmel id-denunzja qudiem il-maġistrat. Kien hemm maġistrati li aħna nafu li speed A u kien hemm maġistrati bi speed B. Tal-iSpeed A jaqbdu u jsejħuha u jagħmluha. Ta' speed B sfortunatament iħalluha hemm. Allura min ikun probation officer ġie jaħsab lilu nnifsu fil-pożizzjoni fejn m'għandux snin biex jikdem. U kif jiġru l-affarijiet jiġu li meta tagħmel denunzja kontra xi ħadd għax mhux qed jobdi l-ordnijiet tiegħek bħala probation officer, issib illi dak jiskapriċċak. Ara x'għamilna l-ewwel emenda u ma kinitx faċli ta' ma kinitx faċli. Ilgħala ma kinitx faċli għax Għax min-naħa l-oħra kien hemm ċertu żmien biex jiġi konvint l-Onorevoli Herrera fuqha, però mbagħad fortunatament ikkonvinċa ruħha, ikkonvinċa ruħu. U biddilniha u għamilniha illi d-denunzja ssir quddiem il-Qorti Kriminali. U għamilna wkoll żmien li fih tiġi appuntata d-denunzja. Illum nirreġistra quddiemkom li dis-sistema ħadmet. mertu ta' l-imħallfin fil-Qorti Kriminali, is-sistema ħadmet u allura meta l-probation officer isib lilu nnifsu fiċ-ċirkostanzi fejn għandu l-persuna li mhux qiegħed jobdi, iressquh quddiem il-Qorti u fortunatament il-Qorti tressaqhom mill-ewwel u mhux biss imma hemm is-snien tal-Qorti li mill-ewwel tieħu l-provvedimenti neċessarji. U di serviet biex min ma kienx kien nonxalant reġa' ġie fil-linja. Ħadna wkoll il-linja li nżidu l-ordni tas-servizz fil-komunità, preparazzjoni għall-ġustizzja riparatriċi, l-isperjenza minn fejn se nġibha jiena ta' kif taħdem, ħaddem in-nies fil-komunità, niġi jiena marru msi kien nies tal-probation jistudjaw barra minn Malta, marru għal seminars, kellna nies mill-ministeru, marru l-Amerika, marru f'postijiet oħrajn biex jaħdmu jaraw kif taħdem il-parole, kif taħdem is-sistema tal-probation, l-iktar reċenti. Imma mbagħad meta tara u mbagħad tiġi hawn u trid tapplika, kif se taqbad tagħmilha? Mhux billi tiġbor l-esperjenza. Allura daħħalna dis-sistema tal-ordni tas-servizz fil-komunità u għamilta fuq żewġ direzzjonijiet. L-ewwel, illi żidna iż-żmien tas-sigħat minn 240 sigħa tellajni 480. Issa rrid infakkarkom li dawn l-480 ma jsirux in one day, dawn isiru spezzettati fuq sena, ġifieri tagħmel erba' sigħat kull ġimgħa ma' xi ħadd. Għandi llum is-sodisfazzjon ta' lista ta' NGOs u ta' kunsilli lokali li pprovdew xogħol ta' komunità għal dawn in-nies flimkien mal mal-probation officers apposta biex nies illi għamlu delitti jagħtu riparazzjoni lura lis-soċjetà. X'iktar trid għal preparazzjoni għaliha di l-ġustizzja riparatriċi u ħadmet u inti taf illi saru diversi ordni ta', ta servizz tal-komunità żdiedu s-sigħat illi kien hemm qabel. Mhux biss, Mr. Speaker, però rrid ngħid ukoll illi għamilna d-dipartiment tal tal-probation and parole. Id-Dipartiment tal-Probation and Parole daħħalna kwantitajiet kbar ta' nies ġodda hemmhekk, staff ġdid. Għamilna d-direttur li qabel ma kenniex, għalajnieh barra mill-faċilità Daħħalna erba' probation officers ġodda, hemm sejħa għal tliet probation officers oħra. Barra minn da, fuq l-istess binarju għandek fuq in-naħa l-oħra l-ġustizzja riparatriċi, fejn issa inti qiegħed tagħmel sejħa għal iktar nies, il-parole clerk, in-nies fil-psikoloġija, in-nies li qed nippruvaw indaħħlu fil-middle management, senior correctional officers, supervisors, dawn kollha ħa jidħlu fil-faxxa tal-faċilità taħt il-managers involuti. Fuq is-Sur Tony Schembri inti kkritikajtni. Però ilkoll kemm aħna, iva, iva, iva, qed ngħid, skużani, ma rridx Nixtieq nippreċiża quddiem din il-Kamra li jiena ma semmejt ebda isem ta' ħadd. Mhuwiex l-istil tiegħi, qatt ma kien u nitlob 'l Alla li qatt ma jkun li jien nattakka personali lil xi ħadd. Lanqas jekk inkun nemmen fil-fond ta' qalbi u fil-kuxjenza tiegħi li dak ix-xi ħadd qiegħed żbaljat. Nixtieq niċċara din. Grazzi. Vera, dan ma semmejtux qabżit li li jena semmejtlu ismu, pero kullħat jaf ġol faċilita minu u mhuwiex. Ġifieri, ġifieri dan il-bniedem ta' servizz tajjeb għandu ħafna esperjenza hemm ġew u derli dil dik l-esperjenza m'għandix nitlifa, speċjalment f'din il-parti partikolari. F'din il-parti partikolari li fiha se terġa' toħroġ issa sejħa xi ħadd biex jidħol floku biex inżomm l-esperjenza tiegħu. U rrid ngħidlek, Żewġ affarijiet, illi fil-faċilità qegħdin diġà jiltaqgħu n-nies involuti biex jagħmlu dan il-care plan, diġà ilhom jiltaqgħu għal dal-aħħar xahrejn, tliet xhur. Mhux biss, il-ġimgħa ma għidx li ġejja għax inkella tgħid l-imħabba fil-mozzjoni tiegħek. U issa allura qed iħalli naqra spazju ta' żmien għax inkella nibqa' ntik il-fuel li tgħid li kulma qed nagħmel huwa mertu tal-mozzjoni tiegħek. Però hemm diġà grupp apposta mmexxi mis-Sur Natalino Attard, kollox huwa diġà redatt li fih dawn kull ġimgħa jiltaqgħu biex jaraw l-esperjenza ta' ħadi, x'għandna nagħmlu, fejn għandna nimxu 'l quddiem, x'għandna nikkoreġu, x'nistgħu nagħmlu iktar fiha di. Taħseb li da huwa xi ħaġa faċli int il-miri kollha li provajna nagħmlu hawnhekk fil-parole u fir-remission? Ħaġa waħda u nagħlaq fis-suġġett u ngħidlek, hekk jogħġbok, hekk jogħġbok, naf li qajjimt punti oħrajn, però xtaqt nidħol fuq da, hekk jogħġbok, Dan il-ġustizzja reparatriċi insostnuha rridu u n-nies ta' hemm ġew m'għandniex nibagħtulhom il-messaġġi la volontarjament u lanqas involontarjament li din hi xi sistema li meta jispiċċa karm nifsu t-tbonniċ ħa tispiċċa ta'. Dak ikun l-ikbar żball. U jiena kburi, kburi li għamilta din is-sistema tal-ġustizzja reparatriċi ta' daħħalt ħafna affarijiet xajdulu ġodda u b'kuraġġ indaħħalhom, però mbagħad irridu lkoll kemm aħna nagħmlu l-parti importanti. Ġejt ikkritikat ukoll fuq fuq xedru eh, fuq il-konflitt bejn l-eżekuttiv u l-ġudikatura. U jiena wkoll irrid ngħid mod mill-iktar ċar li jiena kemm dont Ministru ħadd ħsieb anzi li nassigura iktar l-indipendenza tal-ġudikatura f'kwalunkwe residwu li seta' kien hemm, illi permezz tagħha l-eżekuttiv seta' jkollu xi impinging, xi forma ta' leverage, fuq in-nies hemm ġew. U nfakkar illi jiena bl-Att 7 ta' 2007 li dejqet ħafna lill-Onorevoli Herrera għax da daħħal f'rasu u daħħal f'rasu skorrettement u kkritikani skorrettement diversi drabi li jiena b'xi mod kelli xi influwenza fl-għażla ta' ta' x'kien jagħmel il-Prim Imħallef. Jiena nista' niddikjara quddiem Alla li kull ma dik għamlu il-Prim Imħallfin dejjem ġie aċċettat. Hekk għandu jkun ta' ara ma jmur xi ħadd jaħseb li m'għandux ikun hekk. Hekk għandu jkun, anzi, infakkar illi jiena għamilt abbozz ta' liġi U għamiltu dan l-abbozz ta' liġi u ħa ngħidlil għala. Għamilt dan l-abbozz ta' liġi għax jiena l-ewwel ħaġa li pprovajna nagħmlu jiena u l-Onorevoli Torio Borg aħna li aħna nies ta' raġuni moderati però nies ta' kuraġġ, nies ta' kuraġġ, fil meta għamilna il-white paper dwar il-ġustizzja reparattriċi konna bdejniha billi għamilna numru ta' punti fuq kif tista' tissaħħaħ il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Nixtieq naqrom, nixtieq naqrom, però però naħseb aħjar ma naqromx. Ngħid in-nies issa nippreżentah dal-white paper fuq kemm konna lunġimeranti fiha. Però meta ġejna biex nagħmluha di, meta ġejna biex nagħmluha, kien hemm għama kbir. Sibt lili nnifsi attakkat kważi minn kulħadd fuqha jiena u Tonio Borg il-għala għax ridna taf x'ridna li jkun hemm sistema speċi ta' name and shame, jiġifieri jekk xi ħadd ma joqgħodx għall-ordni tal-Kummissjoni mhux tiegħi, mhux tiegħi u ta' Tonio Borg mela jiena għandi l-poter legali li noqgħod niddixxiplina l-mħallfin jew l-maġistrati, ħadd jippretendi li jiena mmur il-qorti u jew il-Ministru tal-Ġustizzja hawn Chris Said joqgħod imur il-qorti u joqgħod jiċċekkja x'ħin ħariġlu maġistrat, x'ħin daħħallu. Żgur li le, żgur li le. Imma aħna ridna Nissudaw iktar kummissjoni għal amministrazzjoni tal-ġustizzja u hemm bżonn ikun hemm awareness fuq għadi. Jien nieħu pjaċir nara ferm iktar persuni li llum huma konvinti minn dik il-pożizzjoni. Kieku għamilni qed minn snin ilu, dik illum, għal mhux minn snin ilu, seba' snin ilu, illum għandek xi ħaġa aħjar. U għax m'għandux ikun? Għax m'għandux ikun, għaliex xi ħadd għandu jħu għalih jekk kemm-il darba jkun hemm l-ordni L-ordni żżommok, iżżomm lil kulħadd. L-ordni, d-dixxiplina hi ħaġa tajba għal kulħadd, għaliex m'għandniex l-edukat. U anki qed narah hawnhekk l-Onorevoli Herrera, jattribwili li li x'għidulu hawn, il-Maġistrat Anzjan kont nagħżlu jien, mhux nagħżlu jiena. Għażlu dejjem il-Prim Imħallef. De, ejju, hekk għedtli, anzi għedtli, ħa ngħidlek x'għedtli, ipperme, ħa ħa nħles lil dan. Taf x'għedtli José? L-aħħar, l-aħħar waħda ħa ngħidlek. Imma ismagħni Madolfi, sant isma'! Tajtek tant għamilt inti ta' xkont tgħidli li tant nagħmel liġijiet jien, qagħad iġgħad. Tant nagħmel liġijiet int kont tgħidli li ntik l-opportunità lilek li tidher ħafna. Tieni dak il-mertu inti, tiuli dak il-mertu, però ħa ngħidlek, fl-aħħar diskors tiegħek taf x'għedtli jiena? Eh, mhux dak li joqgħod jgħajjat, dak li jagħmel influwenza sottili Jiena nixtieq nkun naf verament din l jiġifieri l-fatt li jien biss kont hemm biss preżenti kont nagħmel dal-effett daqshekk radjattiv, daqshekk qawwi, nixtieq, nixtieq. L-Onorevole Serrera, point of order. Labli kollega tgħid naħa l-oħra. Jiena dejjem esprimejt, u ġejt kritikat fuqha wkoll jiena, ir-riżervi tiegħi. Mhux illi l-assenjament tax-xogħol isir mill-Prim Mħallef, dika naqbel perfettament magħha. Għax dika ma tħallix li jsiru musical chairs u hija ħaġa tajba, kienet saret emenda fl-80s u kienet ħaġa tajba li l-Prim Mħallef jassenja x-xogħol. Jiena li kont esprimejt ir-riservi tiegħi kien illi il-ħatrit li li huwa xogħol tal-Eskuttiv, jiġifieri jiena nappunta xi ħadd, m'għandhomx ikunu f'idej il-Prim Marshal għaliex? Għax inkella aħna bħala Oppożizzjoni niġu f'pożizzjoni fejn ma nistgħux nivversaw nivversaw kritika. Allora qed jerġa' jagħmel hi li jiena nerġa' nżomm nagħmel il-kritika. Il-persuna politikament responsabbli għad-dekasteru huwa l-Ministru u ma tistax inti allura inti tiżvest lilek innifsek minn ċertu poter. Grazzi. U mbagħad niġi hawn jien u ma ssirx il-verità Grazzi, kritika. la- grazzi, point of explanation milli point of order. Grazzi, kompli. Le, le, le, m'għandix, m'għandix diffikultà. Je- Le, eh, Missa mhux se nagħmlu spi. Imma mhux se nagħmlu spi, ġenevri Elena, tiġat il-punt tiegħek. Ma persuni oħra f'din it-tip ta' kritika ma jistax. Skużani, il-Ministru komplet. Eh, eh, l-unika, skużani. Inti għandek il-funzjoni leġislattiva. Għandek li kollok diffikulta inti biex tikkritika il-ġudikatura? Għalxin id-diffikulta kbira biex nġudika. Biex tista, għalix mandik, tista, għandek u għandek id-dritt Li tagħmilha. Le! Tippreferi tibqa' tattakka lili. Fuqha. Illum! Illum! Agħtini ċans żgħir. Għax inti, ħa ngħidlek, inti, José, ismagħni ftit, José, u fuq di ma qbilniex u jiena ma avvanzajtx għax ma konniex qed naqblu. Jiena l-viżjoni tiegħi tal-Qorti hija ferm iktar 'il bogħod minn tiegħek u ħa ngħidlek il-għala, għax jiena nara li l-Qorti, il-mħallfin, għandhom huma jamministrawha, kif isir f'postijiet oħrajn. F'postijiet oħrajn, il-ġudikatura hi tamministra l-qorti u hi toqgħod attent għal kull imħallef fl-awla tiegħu. U le, no, no, no, mhux l-appuntar, mhux l-appuntar, ma il-mod ta' kif tamministra l-qorti. Illum, barra minn Malta, kull imħallef għandu l-budget partikolari tal-awla tiegħu. Ara jrid joqgħod attent hu jekk jagħmel seduta jagħmel, kif jagħmilha, u x-xhieda jġib li x-xhieda jkunu verament rilevanti, mhux kif ikonna ċerti drabi. Ma donx, bulajta. Ma, ma, ma, mhux kif ikonna xi ħadd jitla' jgħidlu qed dak kollu li taf u ħalli ħaddej fuq it-tejp u mbagħad mhux jittajpjaw u issa bir-rispett kollu. Eh, il-ġudikatura timxi l-qudiem Hekk mexxuha 'l quddiem u aħna mexxejniha 'l quddiem b'diversi emendi li aħna għamilna hawnhekk. X'inhuma dawn l-emendi li għamilna? Is-stajna hekk tal-poter il-Prim Imħallef u hawn ma naqbilx miegħek. Il-Prim Imħallef m'għandikx terġa' tirrelegah bħalma kien fi żmien ieħor. Il-Prim Imħallef irid ikun il-bniedem li jkollu l-poteri f'idejh. biex jista' jamministra sewwa l-qorti u jista' jġib dixxiplina ġol-qorti u jista' hu jassenja x-xogħol lill-imħallfin. U neħħejt kollox minn idejja qbilna fuqha jiena u l-Onorevoli Tonio Borg illi għal surrogi għal kwalunkwe ħaġa oħra li jiġifieri Ministru tal-Ġustizzja eks prattikanti jiġi quddiem il-fajl biex niffirma fuq surroga ta' kawża li nkont fiha. Xi fidi di? X'għax hu każha. Allo, le, ma ħallini ħa nitkellem issa. Allura, allura intom ikkritikajtuni fuq l-indipendenza tal-ġudikatura u li jena l-ġudikatura assigurajt kull anki ħanajlek ħaġa oħra. Jiena ma' kull prim mħallef kelli il-kelma tal-irġulija li jien ma niltaqax ma' ġudikant jekk qabel ma nitlobx il-permess tiegħu. L-ewwel nitlob il-permess tiegħu. Umbagħad niltaqa' mal-ġudikant Dejjem, dejjem, dejjem, biex nassigura dejjem iktar. U inti tista' tressaqli kwalunkwe ġurament u ngħidlek, jiena x'għamilt u x'm'għamiltx. U qatt attentismu biex il-ġudikatura nissu ta' anzi, in-nies li saru MGO illum huma iktar nies li jasserixxu din l-indipendenza bl-iktar mod qawwi. U nfakkrek ukoll Illi fl-emendi li għamilna fil-2007 issudajna il-bord li jagħmel ir-regoli tax-xogħol tal-Qorti taħt l-Artiklu 29. U nfakkar illi fil-bidu ta' din il-leġislatura ġie ppreżentat l-avviż legali illi fih kien hemm kif isiru l-kawżi, ir-regoli tal-qrati kif għandhom ikunu, it-tmexxija tagħha u sar għalija pass kbir 'il quddiem kif u kome għandha ssir il-kawża ġol-qorti, jiġifieri tajna l-poter iktar b'saħħtu lill-ġudikatura biex tirregola lilha nnifisha, imma mbagħad il-ġudikatura, u ħadd m'għandu jieħu għalih, hi stess trid tobdi r-regoli li għamlet hija stess. Mela dawn mhux qed nimponihom jiena, dawn huma jridu jridu joqogħdu hekk. U din ukoll saret saret taħt taħt din din il-leġislatura u hemm ix-xogħol tal-assistent ġudizzjarju. Infakkar ukoll, infakkar ukoll x'għamilna fuq id-dewmien tal-proċeduri għax din tajba vera bellezza għalija. Mela, tinnota wkoll in-nuqqas tal-gvern jindirizza b'mod adegwat il-problemi tad-dewmien tal-proċeduri fejn Ja naraw li hemm quddiem il-Qorti tagħna li kawżi li ilhom pendenti għal bosta snin jiltaqgħu. Di vera bella. Jien tant għamilt riformi, tant għamilt xogħol. Jien niftakar, jien niftakar. In isibuni avukat jgħidu li Karm ieqaf għamel l-emendi għax ma nistgħux inlaħqu miegħek. Karm hekk jogħġbok tkomplix tbiddlilna l-liġi għax ma nistgħux nilħqu miegħek u hemm fimt illi ġol qorti Inti għandek ċertu passi li tista' tieħu biex tbiddel il-liġi u biex in-nies li hemm hemm ġew iħaddmulek il-liġi. Jien niftakar meta Alla jtih il-ġenna Dottor Joe Fenech għamel l-ewwel pass kbir 'il quddiem tar-riforma fin-1995. U niftakar li hu għamel diversi emendi innovattivi ħafna, ħafna, fuq diversi punti. Meta ġejna l-Qorti, Bejn dak li kien għamel u dak li l-imħallfin u l-avukati kienu ppreparati jibqgħu jippratikaw, kienu ċerti affarijiet ma jadottawhomx. Il-liġi tgħid ħaġa imma l-prattika tkun oħra. U dik hija eye opener. L-Onorevoli Austin Gatt daqskemm għamel tibdiliet hu, huwa wkoll għamel diversi tibdiliet, però ġol-qorti l-affarijiet jinżlu qatra qatra. U jekk xi ħadd jimmaġina li inti tista' filgħodu tqum b'bakketta maġika u se tbiddel lil kulħadd u kulħadd issa f'daqqa waħda jsir effiċjenti, li kulħadd f'daqqa waħda ħa jibda jagħmel lil dan. Jien niftakar, Jose, jiena u inti tgħallimna fil-università mill-profs Ganado li l-liġi hija perfetta, l-umani huma imperfetti. Il-liġi hija perfetta kienet imma fil-verità hija li mhux hekk. Il-verità hija li l-liġi trid tibqa' tiġi aġġornata, però trid tibqa' tiġi aġġornata at a pace li n-nies ilħqu magħha. Issa jiena ħa ngħidlek, Issa nagħmillek nagħmillek elenku, sewwa nagħmillek elenku ta' diversi affarijiet li jien għamilt sewwa biex il-kawżi biex il-kawżi eh, jonqsu. All right, mbagħad niġi ftit tar-riżultati. Sewwa, però, però, li rrid ngħid, li rrid, li rrid, eh, xedulu. Rrid ngħid, ara, ara ngħid issa mill-ewwel. All right, għax nidħlu anke fuq il-kwistjoni tal-arbitraġġ u da kollu. Aħjar nagħta l-arasa. Mela. Mela. Ora, l-ittru uffiċjali fuq il-kambjala. Fuq l-ittru uffiċjali fuq il-kambjala, binna, sewa l-kambjala illum kwalunkwe valur tal-kambjala l-lum naqsu l-iffermar tal-kambjali l-għala. Għax il-kambjala l-lum saret flus mill-ewwel mezz esekuttiv mill-ewwel isir jista' u u għamilna Qatgħa kbira fl-ispejjeż tan-nies. Jiġifieri, 27 euro, għal ngħidu għal notifika waħda, għax jekk ikollok iktar minn notifika waħda, għandek problema, għax iżżid xi xi ħames euro għal kull notifika. Ittra uffiċjali kif tirċeviha within three days, within three days, issir titolu eżekuttiv. It-titolu eżekuttiv konna minnieh. Fuq u, u, u tina krittu, mela, biex nagħmel aktar b'saħħitha. One, illi toħroġ il-mandati eżekuttivi kollha. 2 Għamilna wkoll illi t-titolu eżekuttiv jiġa jista' jiġi iskritt bħala ipoteka ġudizzjarja. Jiġifieri, qabel is-sentenza tal-qorti biex tista' tagħmel ipoteka fuq proprjetà immobbli, mentri bl-ittra uffiċjali eżekuttiva tal-kambjala tista' tagħmilha. Wara li għamilna di, b'ħafna ġlied, beraq u sajjetti, inkwieta u ġew, kemm qlajt u kemm ġew nies u għajruni u kemm avukati għajruni, aqqas intaf kemm ġejt mgħajjar fuqha din l-ittra uffiċjali eżekuttiva fuq l-ammont ta' taħt l-10,000. Sewwa, l-ewwel għamilna 5,000 u mbagħad tellajniha ftit. U ma ma ma u kulħadd u kulħadd inti spaċċejt magħna. U mbagħad u qaluli se tfaqqarna, se tneħħilna x-xogħol tagħna, tina l-istess dritt bħal da, u ma nafx ma nafx ma qalux fuq għadin it-truffiċjali. Fortunatament ħadmet. Ħadmet ġew preżentati 25,000 it-truffiċjali. Issa, all right, Mhux kollha jsiru titolu eżekuttiv, hemm min iħallas, hemm min jispiċċa mhux notifikat, però 25,000 ta' you know what you're talking about, 25,000 persuna, ġifieri jiena hawn fil-kambjali ġew preżentati 2,500 ittruffiċjali tal-kambjala. Mela 2,500 ittruffiċjali tal-kambjala ma sarux kawża, mela dawk ma waħħlux il-perkors tal-qorti u inti taf bħali U rajt kemm kawżi. Jien niftakar kelli kawża fuq Kambjala, għamlet erba' snin għas-sentenza fuq Kambjala. So hawn il-klijent dejjem jiġġieled miegħi u jekk ma nkunx fil-Qorti jgħid xi ħadd jgħid għax l-avukat ma kienx qiegħed miegħek meta seħħet il-kawża u reġa' jiġi filgħaxija jqgħod jiġġieled miegħi fuq dil-madoffi ta' kawża fuq il-Kambjala. Mela 2025 qed, mela ħa ngħid lin-nies. Għax dawk hemm barra lilhom jisimgħu li jingħid li ma nagħmel xejn, almenu jibdew jisimgħu ftit x'għamilt hawnhekk ukoll. Mela ittri uffiċjali li tiġi ppreżentata l-qorti. Jekk within 30 days li tiġi notifikata l-parti l-oħra ma jwiġibx, ma jwiġibx, jista' jwieġeb billi jgħid ma naqbilx u l-kwistjoni tmut hemm. Jista' jgħid naqbel in parti u jista' jgħid ukoll naqbel għax tirrudiċilu fl-ispejjeż legali tiegħu. Dawk l-ittri uffiċjali jsiru titolo eżekuttiv. Dawk it-titoli eżekuttivi għamlu ċaqliq f'diversi direzzjonijiet, naqqsu l-kawżi quddiem l-Small Claims Tribunal, naqqsu l-kawżi quddiem il-maġistrati, naqqsu l-kawżi wkoll quddiem il-Premawla tal-Qorti Ċivili u u u u u x'għidulu u ħadmet tajjeb. Il-għala għax meta ngħid naqset ħa ngħidlek il-għala. Għax jiena tlaqt b'dil viżjoni, jiena għedt. Mela il-qorti kemm tista' tieħu kuljum? U waħda mill-punti li inti trid tikkonvinċi ruħek, eh, Onorevoli Herrera, u tgħin lill-Ministru tal-Ġustizzja hija li fl-aspett tal-kriminal tneħħi ċertu kontravenzjonijiet u tibatom fit-tribunali tal-Kummissarju tal-Ġustizzja. Naf li ma taqbilx inti, inti tridhom kollha lura ċentralizzati ġol qorti. Dak ikun żball. Jekk joħorġu l-kontravenzjonijiet kriminali, Min ċerti xi ħadd xeħet l-ilma barra jew xi ħadd tajjar lil ħaddieħor imorru quddiem il-Kummissarju? Jew eh, insomma, mela fimt ħażin. Ma fimt ħażin. Ma importanti, aħjar, aħjar, wittejt it-triq, wittejtlu t-triq, aħjar wittejtlu t-triq. Sewa hemm jerġa' joqgħod ix-xogħol. żejjed u bla sens. Il-għala? Għax il-kunċett huwa il-qorti, imħallef, avukat. L-amministrazzjoni mhux tagħmel utilizzar aħjar minnhom. Issa ġieh l-apposti mela bniedem li tgħallem il-liġi, bniedem li qiegħed hemm. Dal-persuna mhux tagħtih affarijiet li vera hemm bżonn li jagħmel l-użu ta' moħħu. U dal-kawżi tad-debitu, tas-sitt ħabbiet u tal-kambjali tax-xejn, dawn m'għandhomx Neħħuhom u fl-istess ħin imħallef, maġistrat qed jikkonċentra fuq xogħol ieħor u inti taf li l-backlog naqset u l-backlog naqset propju minħabba in parti dawn anki tal-arbitraġġ. Inti għamilt gwerra qaddisa fuq it-tal-arbitraġġ. Gwerra qaddisa għamilt. F'kull imkien fid-dinja progressiva ta' fid-dinja progressiva għax aħna regressivi u intom progressivi. Ma fid-dinja progressiva il-arbitraġġ Mela, fuq l-arbitraġġ, int għamilt gwerra qaddisa. U ktibt li, oh, estenna, ejja, ħa ngħidlek. U ktibt li traġedja, issa ngħidlek, traġedja, traġedja fil-ġustizzja. Dan il-punt għal sajna l-ħin biex ikun nistgħu nkomplu ktar tard.